de uno de los ejes por los que apostamos en la colectiva, el Ateneo Cooperativo de Hospitalet, que es el eje de memoria cooperativa. Entonces, a lo largo de este año eh, hemos tenido un punto de dinamización en el SEL, el Centro de Estudios de Hospitalet, y en ese tiempo allí pues ha servido eso, tanto como para generar colaboración con, ellos y ellas eh, y poder... Eh, bueno, poder parir. <laughs> poder hacer esta, este trabajo de un poco recuperar esa memoria perdida y en realidad de la que no hay apenas nada escrito que unifique. Sí encuentras bastantes fuentes, pero como siempre está todo centralizado en Barcelona y Hospitalet, bueno, es algo como anecdótico y pues eso de periferias y... Eh, entonces, a lo largo de este año, eh, a partir de eso, del archivo que allí tienen, eh, también de actividades como las jornadas de memoria que hicimos, que también sirvieron como para que la gente fuera ahí aportando el conocimiento e historias que podían saber, eh, se ha hecho un. Aquí, bueno, es un mapa, recoger todas las, las cooperativas de las que teníamos conocimiento y, como veréis, es eso, hay muchas, eso, con interrogantes, con datos que se contradicen algunas de ellas y si luego leéis otras fuentes, porque la mayoría que son, bueno, de los años 30, pues queda información bastante limitada y, eso, y, las fuentes que, son, que hay son, son bastante mínimas. Em, entonces, eh, lo que hemos hecho ha sido como a la parte del mapa hacer una selección un poco de los que teníamos algo más de, información. Y, en la parte de detrás, bueno, detrás del mapa hay un texto de Manuel que ah, un poco relata toda la historia del cooperativismo. Eh, y luego ya sí se van añadiendo el listado de cooperativas que sí teníamos con bueno, como un mínimo de información, es decir, que existieron, pero tampoco hay mucha más constancia de la actividad o, de dónde también puedan estar esos documentos. Eh, entonces, bueno, lo de hoy, gracias Joan porque <laughs> te has animado y <laughs> iba a compartir, porque es experto también en la historia de, los años 30, ¿me equivoco? Sí. Y, y es un poco, ah, em, hemos hecho ahí compartir ahí información y vamos a pasar por algunos de los sitios donde estaban ubicadas, creemos, eh, algunas de las cooperativas que, aparecerán en el mapa. Entonces, eh, sin más dilación, y sino así. Y comentar que mm, el mapa se va a subir a la web y que eso, que está en abierto. O sea que, al igual que yo conozco eso, pequeña tengo un poco de información, pues el resto si también puede aportar con, ostras, pues sí, mi padre me decía que eh, su padre trabajaba aquí o su madre iba aquí, eh, está en abierto y continuará ahí construyéndose de cara al año que viene, esperamos. Y por mi parte, es como que ya te doy pie y pues, comenzamos la rutilla y vamos aportando también un poco todo es que no sea solo monòlogo? Bueno, primer, eh, eh, l'Alba serà la persona que sabrà més de, de tot el món sobre el cooperativisme a l'Hospitalet. No estic segur, perquè ara va lligant coses i tant eh, serà qui en sabrà més. Jo sé anys 30, eh? em vaig especialitzar en anys 30 i tal, i per tant sí, sobre els mils. Eh? Llavors, sobre el, el Manuel ha fet un text, el Manuel Domínguez és el president del centre d'estudis, eh, molt eh, ficat amb, amb l'anàlisi històrica de la ciutat i tal i qual, professor d'un institut d'aquí de, de Coll Blanc, per tant, molt ficat dins de tot això. I llavors ell ha fet una, una introducció sobre el cooperativisme a l'Hospitalet. Llavors, jo tres coses. Una, que quan comença el moviment cooperativista, eh, serien eh, socors d'ajuda mútua. Eh? És a dir, quan comença eh, el, el moviment cooperativista cap a 1840, eh? Eh, doncs els treballadors es troben sense possibilitats de, de sobreviure per l'explotació que reben i, quan un es posa malalt o el que sigui, doncs un suport d'ajuda. Aquests serien una mica els orígens, cap a 1840, per tant vinculat a la revolució industrial. També es pot parlar de Eh, socors ajuda molt des del món eh, agrari, eh? també, també hi ha moviment en relació amb això. Però aquí trobaríem molt més les hermandades de Sant Antonio i, i coses així, eh? associacions de, de caràcter eh, més vinculat al món catòlic que no pas una altra cosa, eh? però també n'hi ha. Però jo sobretot penso que va eh, lligat del tot amb la revolució industrial. Primer com a mutualisme, després des d'una concepció ideològica, que, que és eh, aquest sistema no ens agrada. I, i, I això es diu republicanisme i es diu federalisme. Eh? Per tant, republicanisme, federalisme, socors d'ajuda mútua i, finalment, una certa forma d'autogestió. Eh? Una certa forma d'autogestió. Per tant, són tres, tres pistes de tres coses diferents i encara una, una altra quarta. És a dir, conscients de que Eh, el no saber és una forma de perdre, que cal saber. I per tant vinculats a moviments d'ateneus, ateneistes. Eh? eh? Es digui escoles, que no també, eh? per exemple, jo estic segur que la cooperativa primera, que és la cooperativa La Redentora, que està molt vinculada, la més antiga, dic, eh? que està molt vinculada a Sants i al carrer Alcolea, i allí hi havia l'escola de Joan Roger, que és un mestre anarquista, eh, estic segur que hi ha una vinculació entre la Redentora i Joan Roger, escola i ajuda, eh? segur. Ah, estic segur, però no ho puc demostrar, eh? Per tant, intueixo que tot això ha, eh, ha de medicar. Per tant, ateneus, eh, aprenentatge, és a dir, eines perquè la població, i per tant debats i tal i qual, eh, autogestió, eh, republicanisme, federalisme, eh? per aquí. Eh? Aquests serien... I, ajuda, i, i societats d'ajuda mútua. Eh? Societats d'ajuda mútua seria un altre És per aquí per on comença. I és clar, quin moment és el moment inicial? Si primer, hola, si primer hi ha alguns elements cap als anys 40 i tal, el primer intent fort serà amb la Primera República. És lògic. És a dir, quan hi ha llibertats, eh, les coses poden començar a fer. I per tant, aquest període del sexeni democràtic o sexeni revolucionari, eh, de 1868 a 1874, és un moment de repensar, de reveure, d'estudiar, de, de, de, de concretar. I per tant, algunes coses es fan que a l'Hospitalet es concretaran una mica més tard. El, cap a un del el Josep Diví, que va ser alcalde de l'Hospitalet durant aquest període, amb un dels alcaldes de l'Hospitalet durant aquest període, que tenia un nom d'un carrer, però el carrer ha desaparegut, i per tant ara l'hem de reivindicar perquè ens el tornin a posar, perquè és dels que era eh, progressista, per entendre'ns, i en canvi en tenim molts que no tenen res a veure amb això. Doncs eh, Josep Diví eh, serà un dels que promourà l'Ateneu La Unió, eh? i per tant eh, això, cap a 1880 trobem Ateneu i l'Unió, tenem una cooperativa que també rep una mica aquest nom. De, per tant, aquí, cap a 1880, trobaríem un primer origen concret eh, que podríem buscar a l'arxiu històric de, de l'Hospitalet i alguna cosa ens ha de sortir, suposem. Després ens vindrà el temps de la restauració i el temps de la restauració és un temps més aviat, o això ja és amb el temps de la restauració, eh? però les dificultats que tindran seran eh, molt fortes perquè contradiuen absolutament el sistema que, que hi ha. I per tant, fins a la Segona República no veurem tot això d'una manera molt més generalitzada. Quins tipus de cooperatives històricament trobem? doncs, les dels rajolaires, eh, totxos i teules, eh? aquests són, eh, són cooperatives de producció, cooperatives eh, antisistema, perquè, perquè el que volen és eh, no caure, eh, no viure sota aquesta explotació. En molts casos, en quin capital comença? En molts casos és una, una bòbila que l'amo eh, entra en crisi, eh, plega, eh, o, o els treballadors eh, posen diners i, i finalment l'amo va de deixar i llavors eh, se la queden els treballadors i per tant comencen com a cooperativa. Eh, això són les dels rajolaires, que serien, seria el grup més important de cooperatives que hi ha a l'Hospitalet. Eh, potser 15, 16, eh? un número així Per tant, eh, llavors, a on Aquí, el, el, com deia ella, l'Alba, el, el concepte de l'Hospitalet, si per la gent que als anys 50, 60, 70 es va venir a viure a l'Hospitalet no sabien que venien a l'Hospitalet, imagina't quan ens anem a finals del segle XIX o entrat al segle XX. Això és les Corts, Coi Blanc, Sants, és, és tot una barreja, eh? tot és una barreja i quan el, els llibres, els llibres que, que l'Alba ha anat consultant van sortint eh, dades que ens diu a Collblanc. I a Collblanc dius, bueno, i això què era? Era, era Barcelona? Primer perquè l'Hospitalet era més del que és ara. Eh? L'Hospitalet eh, eh, fins al camp del Barça eh, venia a ser nostre, eh? tot aquest tros d'aquí que ens el van treure l'any 33 per fer la Diagonal i bueno. Per tant, primer perquè el terme no, no és el mateix que ara i per tant això ens ho barreja una mica i després perquè tampoc aquella gent què els importava si era Sants o si era l'Hospitalet és a nosaltres que, que volem saber però ells et diuen eh, eh tal lloc que, igual que al barri de Collblanc la Florida Pobilla no existia i com que la Florida Pobilla no existia això és Collblanc Collblanc, Collblanc fins a arribar a Esplugues eh, esclar, això també ho complica quan volem eh, localitzar coses. Bé, ara estem al davant del mercat. Per què hem quedat al davant del mercat? Perquè ens sembla... Sí, perquè ens sembla que la, que la, que la Redentora, una, la Redentora comença el 1899. Eh? 1899 comença la, que la teniu aquí, eh? La teniu aquí. I doncs un mapa, ella. 1899 a Sants i eh, fan una primera, una primera eh, fàbrica de, de, de totxos eh, que diu a la carretera de Coix Blanc, no sabem ben bé on, mirant, sembla que és a sota del camp del Barça, eh, entre el camp del Barça i, i, i la carretera, semblaria que estaria allà. A 1902 en fan una altra, que hauria de ser aquí que hauria de ser aquí. No ho sé, eh? no, no ho sé. Ens sembla que hauria de ser aquí. És a dir, aquí el, el, el mercat des de l'any 1932-33, eh, Puiggairà, l'alumini... Bueno, és, és interessant també com a, com a objecte d'anàlisi, però aquí era un buit, eh? aquí era un buit. Per tant, és possible que hi hagués hagut. El que és que eh, eh, després faran, tindran una tercera bàbila on avui hi ha l'Institut Pedraforca, a la Florida. Eh? l'Institut Pedraforca, allà seria on estava la, la que es coneix com la Redentora, és de 1918. Per tant, és possible que això quedés abandonada, perquè es queden només amb dues. Per tant, és possible que això quedés abandonat i que a 1930, el 27, comença allà la, eh, el projecte de, del mercat de Collmany. Segurament. I com era? Doncs, doncs a lo millor... Sí. Ep, oi, oi, oi, oi. Totes les xuletes. <laughs> no sé si es veurà o no. A lo millor és aquesta. Eh, l'any 85 vaig publicar a l'avenç un no sé què era, un no sé què, i, i m'hi van posar aquesta foto dient a la Redentora. L'any 2007 o 8 o 9 o 10, el Salmerón, Inocencio Salmerón, va publicar un llibret que es diu Històries de Riu Blanc i la Torrassa i diu uh, eh, uh, eh, Bòbila de, de l'Abadal, del senyor Abadal, que no és, aquest, que no és aquesta. És una que hi havia eh, al carrer de les Bòbiles, eh? també la Florida. Per tant, si no ho és, s'hi assembla. <laughs> perquè, perquè eren, eren, eren, ben bé, eren ben bé així. Eh? Eren ben bé així. No. Uh, eh, és la, la fabricació de totxos. I, i, I com funciona? És a dir, funciona per autogestió. Funciona, eh, llavors aquí ja no és tan clar, abans, abans de començar comentàvem que la cooperativa del vidre, de fet, va deixar de ser, la de la Torrassa va deixar de ser eh, cooperativa, eh, perquè una cosa és que tots els socis treballen, si tots els socis hi treballen, ja està, però si, a més dels socis, tenim altra gent que hi treballa, doncs comencem a emmerdar-ho. Eh? Arriba un moment en què som 5 socis i 50 treballadors. Amb això de cooperativa ja en té poc, eh? Això és un sistema d'explotació que tal, no? I això és el que passava amb moltes d'aquestes cooperatives. Altres no, eh? altres reivindiquen, la Redentora reivindica doncs, el que això és autogestió, que aquí eh, no, no, no hi haurà accionistes, perquè un sistema és posar diners eh, grans, de manera que ja, ja determines qui són no, sinó que eh, eh, no hi haurà beneficis, sinó que el que s'obtingui es reinvertirà amb l'empresa, amb, amb escoles, amb jubilació, amb malalties. Eh? Per tant, hi ha, hi ha, hi ha sistemes d'ajuda de, mútua del que abans parlàvem que s'aplicarà amb aquest sistema de Com aquesta en trobaríem bastantes més, totes semblants, però eh, necessitaven molt espai perquè havien de posar bueno, heu vist, segur que heu vist mòbiles i que us ha eh, sorprès l'espai que arriben a utilitzar perquè sequi el totxo, etc. Aquesta és una, la, la bòbila de la Redentora, però jo tenia unes xuletes, no, les xuletes, les, les fitxes. Portaves aquí amb No pregunta, Joana. sabem, tenim idea de si ah. els treballadors eren tots homes o también hi havia dones treballant a les fàbriques de poques dones molt poques dones. Les dones aniran a la indústria tèxtil. a las móviles A les molt poques. Eh? Ah, sí, que, sí que surten. Sí, eh? hay, y, eh? y en la industria del vidrio sí aparecen, pero siguen siendo como minoritario. tipo, si acaso llegan a un 10%, mm, da gracias. en algunos puntos de trabajo muy concretos. Exacto. Sí, amb En cargos directius. Per conèixer gent al barri que, que hi treballés, es coneixies molta gent que treballava a Can Trinxet, de dones, no, vull dir, sí, i però, però de que treballessin al forn del vidre, per exemple, no. Homes molts. Homes molts, però dones, jo no en coneixia cap. Bueno, a casa. Mòbiles en tenim moltes, eh, a l'hospital, 40, 50, jo que sé, números així, eh? Eh, la dels ocellets. Sabeu que ah. aquí al, al, al mercat que li diuen dels ocellets. Sí, jo sempre torrego. pensava que era perquè la gent anava sí, a, escoltar els ocellets. Sí, sí, a portar-los a passejar, I, no? I, no, no, allí, allí hi havia una bòbila que era coneguda com, com la dels ocellets. Ah, la bòbila de l'anyà. La bòbila dels Mossos, que li deien que era la de la Redentora. Eh, la, de, la Redentora, eh, a més, amb, amb algunes èpoques, en el temps de la dictadura de Pedro de Rivera, està molt vinculada als anarquistes. Era on s'amaguen els anarquistes perseguits durant la dictadura. Eh? Per tant, juga un paper ideològicament molt important la Redentora, Pedra Forca. I el, el llibre de la Dolors Marín eh, parla concretament del Domingo Canela, que és el veí d'aquí, de, de la Torrassa, i que eh, dona noms de gent que eh, s'amagaven durant el temps de la dictadura allà sigui que no només eren les esglésies, no? Exacte, no, les esglésies després, en aquella època no. Això cap a l'any 30... Entre, entre el 20 i el 30, durant la dictadura primordial. Sí. De hecho, la imagen de la portada es de la Redentora de la Bóvila. Sí. Aparece el señor y el niño trabajando. Sembla que surt el sol sí. per restaurant. Bueno, veus el, el treball dels nens, eh? El treball dels ah, nens també és molt important molt més en el vidre, eh, el treball dels nens. Sí. Sí. sí. Vamos Abadal, Bonet, Martí... Sí, sí, de la malla que està Aquí, aquí, aquí tenim els noms d'unes quantes de les, de les, de, de les de les de Rajoles, eh, dels rajolaires, però vaig a uns quants noms. Això no serveix per res, això és no. <laughs> Mira, jo porto paraigües, però clar, com a molt en cabrem tres eh, a, sota el paraigua. Debajo del quios. Acabo de Mira, jo em poso la part de fora, no porto paraigua. El... I el Google s'equivoca. Sí, decía que no, eh? eh, els noms, els noms perquè són bonics, eh, simplement, però veus eh, la tècnica, eh, la tècnica, l'avance hospitalense, la prosperitat, eh, la popular, la productora, la justa, eh, la lealtat. La lealtat de, la lealtat de, de Sants? Bueno, l'origen sí, és aquí? Però, però tampoc ens queda clar, eh? perquè ah. aquesta estaria a la carretera de Santa Eulàlia. Ah. Que també n'hi havia Barceloneta, sí, no sé sí, què, no? però no, és que, clar, no, són, són, són noms, noms com, són, com fraternitat, eh? Ah, vale, vale, són noms que els encantava de posar-los, i per tant, sí. Sí, però sí és cierto que salien les jornades que parte de esto, ¿no? De a partir de un, gran part de un impulso, a partir de valores, sí, es que de repente lo implantan en el nomenclato. ¿Y, ¿no? ¿Y, qué nombre han de buscar? Pues han de buscar este tipo de nombre. Uh, aquesta que no sabem on és ni en sabem res, l'aurora social. L'aurora social, que és tan antiga com la Redentora, però no, no sabem on és. Sí, sí. hi ha informació. Totes aquestes són rajolades. Fins ara només hem, hem parlat Exacto. de rajolades. Ara ens n'anem en en, Bòbila, sí. Ara ens anem a la, a la cooperativa Cristal Obrera La Torrassa, al carrer Llobregat, uh mhm. -huh. sent no sé què. Doncs sí. Ara sí. passem dels totxos al vidre i així passegem amb el carrer Llobregat, no? Em sembla, em sembla Sí, ja jo. Sí. No, ja, ja ens està bé. Ah, ah, sí? No, no, vull dir, si, si la... Si vols obrir per aigua no podràs. Ah, no, sí, que és automàtic aquest. L'únic que pot passar és que surti disparat, però... Al davant de la Creu Roja, eh? T'ha picat, eh? res, però jo parlo del que no sé, passa. del que sabem. Sí, sí, sí. Això era el, el, el, la Creu Roja. Eh? La Creu Roja. Sí, jo també. Van treure un queixal aquí. Yeah. La, la Creu Roja. Hi ha Viuda de Farners, la Marquesa, la, eh, presidenta de la Creu Roja, doncs eh, eh, fan aquest edifici. Ara miràvem la data i no la sabem veure eh, i ja no hi posa cap res del que del que havia sigut. Però bueno, és interessant saber que existia. I una simple placa que serviria aquí la primera Creu Roja. Funcionarà fins als anys 70. Sí, ben bé. Això era com un ambulatori, com si no, també hi havia llits per això. quieres, Romina. Pero ahí. Al parc. I la entrada parc mira aquí, la del parc aquí. Sempre hi ha unes obres al costat de... No, sí. també s'hi Mira, libreries. Sí. No, no. Porque meternos en el parking no. <laughs> Yo lo veo, ¿eh? Por el ruido. Sí. Mm. Aquesta era indústria ladrillera Miquel Peiró, a part de les planes, eh? Ah. Eh, a, a, a part de les planes que hi havia la, la barcelonesa i Goita Oliveros, eh, Oliveros, a més de la Cardoner. Al Parc de les Planes, eh, entre Can Serra... I la Frosia. Eh? Oh, vull a casa, I això és una foto de, de, de gent treballant eh, eh, això és fresqueries Pedret, eh? però és igual. Ah. <laughs> Són treballadors on Ja. perquè es vegi edats diferents. Sí, sí, sí, sí. No, no. No, padre. No, no, però per tipus de... Que anaven aquí amb... Ah. Ja les sí. haves vistes, tu, no? O no? Sí, aguanta. Amb, equipa amb equipació laboral, eh? Sí. Però amb equipació laboral. Bueno, ara... Ai, no, ja amb la foto d'aquesta, que és la que volia posar. Això és eh, l'edifici tal, com, tal com era, eh? que fins als anys 80, eh? 85. I què es conserva. I ara, aquesta... No, no, no és, però sembla, no? Aquí hi havia la No, no, no, no perquè aquí. aquí. Eh? Lo que es el 116 es no. Aquí hi havia la farmàcia, no? Aquí hi havia la joieria. No, hi havia la farmàcia. Que eh, ara està allà. Que, aquella... Aquí. Sí, bueno, aquí aquest edifici. Van tirar. És que aquí van tirar, sí, van tirar, van tirar diverses coses. Sí. La farmàcia estava aquí. És que tot això és nou. Sí, aquella, aquella que n'hi ha eh? allà ara. Sí, aquella que n'hi ha allà, estava aquí. Però estava aquí. No, no, Però em sembla que encara hi ha fotos. Eh, que Aquest edifici em sembla que era la, la joieria dels Pairó, que ara també està allà. Bueno, sí. després estava llevat. Sí. Bueno, el que tots recordem és l'entrada, la porta d'entrada, sí. que hi havia aquests vitralls als dos costats. Bueno, aquesta és una cooperativa que comença als anys 20, de fet s'inaugura l'any 1924 i s'inaugura amb voluntat de cooperativa i, i funciona com, com a cooperativa, però, però és clar, abans comentàvem, després de la guerra, eh, què queda? Doncs els que volen continuar ho han de fer a través del sindicat vertical i, i així, i per tant a través del CNS, tal qual i per tant de cooperativa deixa de ser cooperativa del tot. Eh? Uh, I així és com abans parlàvem cooperatives amb, amb autogestió, aquesta no ho seria. Eh? Aquesta hi havia treballadors i socis, i per tant era, no seria l'exemple màxim de, de cooperativa. Sí que ho seria, sí que ho seria l'Esmeralda, la cooperativa L'Esmeralda. Sí, la cooperativa però de que salte, sí. inclús que el la polémica de si era cooperativa o no, porque se llevaba cooperativa en el nombre, pero en realidad era una sociedad. fue hasta la guerra civil. Y había incluso debate en la prensa, porque parece ser que eh, desde el periódico de la, de la opinión. decían que había mucha desigualdad entre los salarios de unos y otros, ya que. Eh, y estás hablando del año 30. Sí, exacto y luego el diluvio así sí que eh, apostaba más porque eran más tipo cooperativo, ya que de hecho tenían una jornada laboral de siete horas diarias. Seguramente los jefes de la cooperativa estaban vinculados al Partido Radical y por tanto el diluvio los, les entiendes, eh, Sí, Tú sabes que lo que dice la prensa tiene una verdad de un porcentaje bajo. Exacto. Pero el, el, argumento que es para decir que no era horizontal es que en el momento en el que había que repartir beneficios se hacían en base al capital que cada uno había invertido. Por lo tanto, eh, era una falsa cooperativa porque... Exacto. Entonces, bueno, mm, no era tan, cooperativa, pero los inicios sí que parecía que lo fueron Exacto. ya que vienen de hecho de, de fábricas de Barcelona sí. i se juntan un poco para, un grupo, para esto. un grupo para crear la cooperativa. Uh -huh. Per tant, l'origen sí, després seria les canals. I que molt bé no. Joan de, de del Bitxe, sí. que havia treballat aquí molts anys sí, sí, i sempre sí. explicava totes les polèmiques que Veus? havia. i Hi ha gent que ens pot explicar aquest, moltes aquest històries. Aquest, ja, fantàstic. Ah pues habrá que... Doncs, doncs li hauries de donar... Sí, a la mexicana és doncs, molt... Per, poder... Jo coneixo no, un, però el pobre li va donar un atac de paridera fa molts anys i no, no però està en condició. No dic un, un que viu aquí a la Torrassa, no, no, no, del Manolo. Del Melvitge. El meu germà va morir ja fa molts anys. Sí, es queixaven del nom, eh? Es queixaven que això li diguin plaça... La plaça està al darrere aquí passant per aquí Sí, això és una, una de les llibreries que no, que hauria de ser plaça de la cooperativa, almenys per reivindicar d'alguna manera el nom mm. de hmm. cooperativa. Mm. I... Vidrieria Perquè la, la eh? placeta no, de Densa, com es diu? I no em té la plaça. De les vidrieries, ah, també. Ah, també de les vidrieries. Sí. Llavors, sí, des... la vidrieria d'allà sempre hi ha dubte... Nosaltres sabem que és el Rovira, però allà no ho posa per res. No ho posa per res, tampoc, no. S'hauria d'especificar. Però aquella no era cooperativa. No, no, aquella no, aquella era d'Ovila. A més, després la van muntar amb bestiar d'aquí a, a Sí, Sí, sí, anys 30, és a dir, comença eh, l'any 24. Puig Gairal intervé també en la construcció de l'edifici però després eh, va perdent el caràcter de cooperativa doncs perquè n'hi ha uns quants que que van per davant. Que són més cooperatius que els altres. Sí, bueno, és allò, passa, és allò de quan els porcs arriben al poder. Sí, sí. Però jo he de parlar d'aquí, d'aquest edifici que a mi m'encanta, va, la Casa dels Cargols. La Casa dels Cargols, modernista, és una eh? meravella. Ah. És de les poques coses així eh, que han restaurat una mica bé. Sí, sí. ben restaurada, sí, sí. No, tot ho hem Ceràmica i, i, i ferro és tot el símbol. Però sobretot la foto d'abans. Ah, sí, no sé si ho veureu. Però us, segur que els que sou d'aquí del barri sí. us en recordeu perfectament de veure no es veia la casa. que hi havia... No, quedava... Jo quan em van dir cargols, dic on estava... Des de casa veia alguna cosa, perquè jo vivia aquí als Argentins. Ah, i llavors clar, per dalt. I veia, però molt... Eren vivendes, estava foradada. Jo no hi ha cadascuna de, cadascuna de les portes era una vivenda. Sí. Eh? sí, sí, I que per tant era el, el, el cargol, el veus el ah, cargol? I allà sí, és que no, hi ha una no, placa no de la bomba que va caure aquí sí. a, a la Torrassa. Sí, sí, Allí, a la, a la cantonada, és on cau una bomba l'any 37, ara no recordo, eh, que hi, ha més de 50, eh, no sé quants, ferits, una vintena de morts. És el bombardeig més bèstia que hi ha eh, a l'Hospitalet. Eh? Llavors fa 10 anys. No sé va ser bombardejat més que qualsevol barri d'Hospitalet. Sí, sí. Perquè hi havia Està molt tota castigat, ah, hi havia indústria. Indústria i... No, i, la central. I, i la central. Ah, bueno, i la central, la central elèctrica, clar. Vale. I de esta, antes de irnos, hay, si tenemos, si hay algunos datos que preguntaban antes de mujeres, En el 1923 aparecen datos de, a ver, 105 operarios hombres, 12 mujeres y 41 niños de menos de 16 años, que son bastantes. Eso es normal. De menos de 16, Exacto. y de menos de 14. También. <laughs> Y luego ya en el 35 aparecen 30 vidrieros, 37 con trabajos similares al vidrio, 18 mujeres sube y 50 ayudantes. Sí, que también serían niños. Eh, <laughs> a ver, yo con 12 años ya trabajaba. sí, sí. sí. Y parece ser que esa empresa continúa, continúa, toma luego nombres diferentes y es hasta el 92 que se mantiene en pie. qué empresa es? ¿Perdona? Sí, sí, volvemos, la cooperativa de cristal. Ah, esta. Ah, vale, vale, vale. de la l'Alba que qué no nos posàvem a l'ombra, que aquí fa molta calor. I a més ver veure el que es la plaza, lo que s'ha fet la plaza a Claro. Sí, la plaça de Sí. Això és l'entrada a la plaça. Sí, Sí. Eh? Un espai sense que... Sí, es pot entrar, eh? Sí, sí, sí. És públic, eh? O sigui que no, no hi ha cap problema. L'únic que passa que... Sí, el grafiti... Ja. Bueno, no, eh? no, no, No, no, no, grafiti únic que ja no, no, Sí, l'altre dia, ara aquest estiu estaven aquí que ho van net i Això ho conserva. Això, tot això era fàbrica, però allà i allà, no, eh? de la fàbrica. El, però les sortides aquelles no eren fàbrica, eh? Eren, això, com a mínim aquesta, era mm, un edifici de, de, de viure. Uh mhm. -huh. Hi havia, era un edifici de dues plantes que vivien quatre, amb quatre habitacles. I allà, no sé fins a quin punt era un passillo. Era un passillo, això d'aquí? No, no, no t'ho puc assegurar, però és probable. <laughs> jo no sé fins a quin punt aquella sortida d'allà era un passillo, em sembla. Però aquest carrer, aquesta sí que és segur perquè d'aquesta me'n tota recordo perquè coneixia la senyora que hi havia. Sí, quan la van treure d'aquí li van donar una casa, amb, un pis, amb a, allà on està allà el cap de Coll Blanc, que van sí. fer aquell edifici del davant que era per, per persones reallotjades sí. a altres llocs i Aquells això. edificis petitons, vols dir que... No, no, al davant no. del CAP, a la plaça sí. aquella del CAP, hi ha aquell edifici nou on hi ha el dia per vale. un costat vale. i l'escola d'adults. Vale. Allà sí. hi van reubicar mm, persones... Sí, allà al parc de la Marquesa. Allà hi van reubicar persones que havien tret d'altres llocs i la senyora que vivia en aquest edifici la van reubicar allà. Allà també van posar dues famílies de la casa de la Torrassa. Sí, també. Els ah, això, últims sí, habitants. Sí, els últims habitants de la casa de la Torrassa, és veritat, també, sí. sí. I per això sé que aquí hi havia un edifici. I allà em sona com si fos passillo, però això ja no us ho puc. No, no, no, no. Sí, que estava Perquè teníem, jo allà, com que no hi passava tant... No. Teníem 4, 5, 6 eh, fàbriques cooperatives del vidre, eh? eh cooperativa La Productora del vidre sense localitzar. Eh? No sabem on era, però sí que sabem que formava part de la Junta de la Federació de Cooperatives de Producció eh, de Catalunya. Bueno, sí, sí, tenim uns... ¿Tenemos algo? Calle Martí y oh, Martí Julià, ah, 45. Ah, sí, és la que n'hi havia aquí és. Sí. Com, com? com a baix no? Està Martí Julià. Martí Julià. Jo d'aquesta no, sí, no la recordo. Sí, n'hi havia una de totes les petites. y estas son de las más sindicalistas, porque en el momento de la colectivización se posicionan para que suceda y son expulsadas de la federación. ¿Y hasta cuándo estuvo ahí, se sabe? ¿El qué? Perdón. hasta eh, el 47 Eh, hay fecha de que fue embargada por Ramón Casanovas, que luego la reconvirtió en Cristalerías Casanovas. Los datos que hay. que, que fue... A Olesa el 45 del Martí, de Martí Julià cap a un cau? Aquí baix, el ja, però no vull dir la... Ah, el Cira... Ah, sí, ja. Sí, era, cap a la era més cap a... Sí, cap a... Jo recordo per allà. Era un altre... Un altre era la Verneda. Eh, Cooperativa de Vidre La Verneda, Fàbrica de Vidre, que eh, eh, comença, va ser fundada a la Verneda de Barcelona, però l'any 35 compren un terreny a Pobilla Cases, al carrer Molins, mm -hmm. Molins 26-28, eh, tenia uns 70 socis, eh, l'any 37 funciona eh, fent flascons, per tant, i va funcionar fins a 1955. Eh? Per tant, déu nhi la importancia también que esta. Y esta es, sí, una de las que también más desarrolló, o sea, más conocidas por la producción, porque tenía el, presidente, que acabó siendo presidente de la cooperativa, Tadeo Armengol, que anteriormente había trabajado en, eh, en el sector del vidrio en Francia y escribía para una de las revistas que se publicaban aquí. Entonces, todo aquello que iba viendo que allí se había implementado pues, eh, a nivel de maquinaria y demás, intentó hacerlo también aquí con esta, como fue el em, comenzar a meter hornos eléctricos en vez de trabajar con carbón y después fuego. Entonces, de alguna forma, mm, lo que pasa es que también hicieron un poco de, trapicheillos estos, si no me equivoco. <laughs> Ah, alguna cosa que no <laughs> Claro, porque eh, o sea, como que se les obligaba, hubo un momento en el que se les obligó a que todos los miembros fueran, tenían que ser socios, ya que habían visto que la mayoría estaban como asociados, pero eran trabajadores externos, como quien dice, entonces acabaron haciendo como una especie de su propia regla, esto según las fuentes que tengo, y había como tres círculos, iban en, en base a la implicación de cada uno. O sea, que comenzabas en el primer eh, círculo como aprendiz ayudante y hasta llegar a también el estatuto de socio podían pasar eso hasta 15 años, que era cuando ya podías tener derechos de trabajador. de abogados americanos. perdona, Exacte. L'altre és el Mirall, cooperativa El Mirall, que era al carrer Colón número 4. Per tant, hem parlat de la productora del vidrio, del Mirall, de la Verneda... el Mirall era de ferro, no? El Mirall no era de ferro? La denominació de ferro? No, no, mira posa. Campo Amor. Carrer Colón. Carrer Colón 4 posa Amor. Ah, I és de consum. Això és eh, no? no? Sí, ja ho... un... Està baix de Catalònia. Sí. Per això, perquè, perquè, perquè es barregen les coses. Ah, I perquè es barregen les coses. Eh, eh, abans ho hem començat, no? De mutualisme, eh, no hem parlat de consum i podríem haver parlat també de, de, de, de, cooperatives. I després de cooperatives socials també, a nivell dels casinos i totes aquestes coses també són cooperatives. O socis. I una altra és l'Esmeralda. Ah, pues... Era eh, molt interessant perquè ja s'amagaven era una forma de reunirse y parlar de política que sí. no podia parlar mm -hmm. -huh, uh -huh. Pues ese sector faltava por... Pues, luego, me, luego hablamos. <laughs> falta por mapear, sí, sí. Cooperativa Cristal, Fàbrica Cristal La Esmeralda, que es va ser inaugurada el 14 de juliol de l'any 32. Diu que els obrers de la fàbrica La Perfección, que l'empresari era el senyor Zorrilla, eh, eh, va entrar en crisi i va demanar que els treballadors hi posessin diners. Els treballadors van pensar que feien d'accionistes i eh, quan la cosa se'n surten demanen que, que bueno, tio, aquí, tu ja no, eh, ara som nosaltres. I l'altre diu que de què aneu, que això és meu, jo on, on s'ha vist, no, no. Acaben els jutjats, els treballadors, eh, els jutjats hi perden, els treballadors mm. ocupen la fàbrica, mm-hmm. eh, s'enfronten amb l'amo, tal, va. Bueno i finalment un jutjat els dona la raó als treballadors. De manera que l'any 1900 l'any 1932, el 19 de juliol de 1932, a La Vanguardia publiquen la inauguració i la festa de la, de, de la, de la cooperativa. Uh, uh, estava al carrer Santa Eulàlia, eh, la carretera de Santa Eulàlia, número 237. Jo llegeixo ara un trosset de La Vanguardia de, Yo el domingo por la mañana tuvo efecto el acto inaugural de la cooperativa obrera para la fabricación de vidrio La Esmeralda, instalada en el término municipal de Hospitalet. Asistieron al acto el Ayuntamiento de Hospitalet en corporación, presidido por el alcalde, don Joaquín Montaña. Mai hem tingut un alcalde que es diga Joaquín Montaña, però els diaris, son así són així. Era, Josep Montaner. Eh? Ah, una J y una M. Una J y una M, ya Quan los tenientes d'alcalde, senyor Gil i Gil, sí, Gil i Gil, que va morir amb, amb, es va dir que l'havien assassinat si els d'estat català, que si els anarquistes, eh? i va ser bueno, un enfrontament amb la Guàrdia Civil, però per buscar un lladre que no tenia res a veure, però es va muntar un tinglà del poble. Eh? El senyor Forés, el senyor Martí Jordà, el pont del Jordà, eh? doncs és, és aquest. Los concejales senyores Escudero, Bases, que és, que és l'avi teu. Sí? Sí. Mm. Uh, que, aquest d'aquí del, del barri. Ara m'he perdut. A la plaça Bases, Espanyola. Aquest garà està mal posat, no sé qui és. El senyor Mitjavila, el, el, el comptable, el depositari, el senyor Costa, van. Ocupó la presidència l'alcalde, acompanyat del president de la cooperativa, el senyor Flores, el senyor Tomás, el señor Delgado dio lectura a una cariñosa comunicación del presidente de la Generalitat de Catalunya. El van de la Universidad per demandarle que vingués a... Mm-hmm. Eh, el que se excusó su, asistencia. se hizo historia de las vicisitudes por lo que pasó la cooperativa por el esfuerzo de la, que por el esfuerzo de la unión se pudo vencer. Los socios solo persiguen el fin de poder ganar el pan de sus hogares. Explicó luego el error de las sociedades cooperativas con aportaciones diferentes entre los socios. Error que en esta se ha querido vencer para darle vida más efectiva. Añadió que también se ha tenido en cuenta la previsión y así el cooperador enfermo como el que sea víctima de accidente cobrará el salario semanal íntegro. Lo mismo que al cumplir los 60 años de edad irán todos percibiendo y a la muerte los herederos percibirán mil pesetas del capital aportado, más los beneficios van. Bueno. Eh? Pidió luego el apoyo de las autoridades y el teniente alcalde del distrito de Santa Eulàlia, el señor Frontera, porque això estava a Santa Eulàlia. Frontera serà l'alcalde a continuació, Ramon Frontera, que és un dels fundadors de, bueno, el seu pare, de la cooperativa El Respeto Mutu, que ara anem ah. cap allà doncs tuvo unes parades. On que escrit el mutu? Ara hi anirem, carrer sí, Buenos Aires. Ah, aquí vaig a Santa Eulàlia. Però aquí de Ronda de la Torrassa va ser després o abans? Perquè tu parles de Santa Eulàlia. I aquí parla que Castelleria l'Esmeralda. Ah. Aquí, aquí, aquí diu Ronda de la Torrassa. Ronda de la Torrassa. Però és aquestes coses de, de la confusió que tenim entre Eh, seu mm. social i, ah, eh, y, i, i lloc de trabajo I fàbrica. Claro, al igual que con las fechas, que hay muchas fechas que cuentan mm, desde el momento en el que presentan los estatutos o se juntan en acta o pasan por fin y son reconocidos ya eh, posteriormente, como que hay muchas fechas, muchos, sí, que, muchos que, sitios. Que, que per, tant, per tant, això és una primer, un primer document, que com deia ella, això estarà obert uh mhm. -huh. perquè hi, hi posem les coses que ens sembla que s'han de canviar, que, ah, que, que opinablement, perquè sí. pot ser que, que, que la nostra informació sigui només una veritat viscuda, no una veritat històrica, i que per Clar. tant també... Uh mhm. -huh. No, sí, perquè a vegades, vull dir... A més, normalment són records que has sentit explicar i que potser també els, els recordes uh mhm. -huh y después Sí, la Claro. Porque, claro por también son... Claro, por eso, por ejemplo, las fuentes que ellos he consultado, hay una pequeña variación en la historia del inicio de la fábrica, por ejemplo, y es que... Eh, sí, sí, de la, esmeralda. Y es que dicen que se ocuparon la fábrica de este señor el eh, juzgado, obviamente, salió favorable al, propietario, que se llama eso, ah. eh, Zorrilla, y, mm, y les dio igual. Ellos se quedaron ahí, el propietario intentó ir, le echaron y la ocupación se mantuvo hasta que una noche, muy, muy tarde, fue la policía y solo había dos personas dentro, entonces ahí ya sí les echaron. Entonces fue cuando ya se vinieron a Hospitalet y crearon, sí, la fábrica con sede en, en Hospitalet. Ah, ah, sí. Ah, por tanto, que es una segunda esta. Ah, pues yo no. la eh, yo por ejemplo, eh, hay un libro que se llama Yendo el Vidra y ahí se han recogido algunas, eh, pero es que es como lo que decíamos, o sea que acaban también siendo, ahí también hay algunos errores que ya hemos detectado, pero bueno, es otra, es otra vía de información. Mm. Y si estos comendan al igual que los anteriores, los de la productora, eh, se posicionaron con eh, la colectivización, estos no. Se revinieron ahí <laughs> y al Comité de Control de Industria Vidriera, que era quien lo impulsaba, eh, eso se, hubo insubordinación en una de las asambleas y estos, como respuesta, les denegaron las materias primas. Por lo tanto, tuvieron ahí unos años los años 50, también un poco con el contexto, fueron como bastante complicados para, para esta cooperativa. Y de datos, por ejemplo, esto sí tengo, que estará bien citarlo, que hay tres mujeres que sí forman parte de la Junta Rectora. Y es una Aurora Paula, que está en la Junta del 37 al 38, Adela Miró, que estará del 38 al 39, y Magdalena Vilanova, del 55 al 56. Si bien son mínimo, ¿no? Porque las cifras que son hay de seis trabajadoras, cuatro trabajadoras, un año. Sobre 50, Pero, bueno. 80. Uh -huh. Muy bien, molt aportación. No, és Vamos tirando eh? pa... Anem cap al respecte mutu, per tant passem anem cap pont del Jordà, baixem l'avinguda del metre, Santa Eulàlia. Anem a Santa Eulàlia. Ara tenim... Tira la mirada. Tira la mirada. No sé si en tindrà de portar, eh? Diu que no. Vamos. Thank y o No, yo no espero, ¿eh? Pero después con la masa... Eso es una buena... Però ja tens molt, eh? Però ja tens molt, eh? Que per... Sempre quan guardéssim la frase. Si algú mira, aquesta cosa estrella tornava al guareu. Per tant... Gregriños, per exemple. Per això encara no quan la tomaven. Perquè tot quan ha acabat igual... Si ara sembla. Digue'm. No sé. Hmm. Pues, Habían varios. Habían 12, 13, que me acuerdo yo. ¿Ese la Vespa? No, la Vespa es el Rubiro. Era uno de los últimos que se marchó, ya estamos, supongo, eh, se marchó a vivir ahí al Parque de la Marquesa. Eh, él y luego la familia Zambudio, que también están todos muertos prácticamente, nada más quedan las nietas. Bueno, y único. Un hijo de ellos que tiene un puesto de verduras que me visto. Pero me quedan las nietas que venden la, parada de olivas allá donde habéis hecho presentación ya. el mercado. Este. Entonces es enfrente del Castel Belví. Sí, y, estaba así, estaba así siempre. por la puerta. ¿Cómo? No, porque ahora está. Era la casa, tú no has visto la foto de la. Era una, casa. de la Torasa. Ah, vale. Lástima, podía haber bajado ahora la carpeta y habernos regalado una. era, <laughs> era una casa muy linda. Mira, la, historia del castillo de vivir o de la Torasa, nosotros cuando vivíamos y la historia que conocíamos es que era. ¿Eh? Bueno, no, eso va a ser una de las cosas más contadas. Mm. Porque le atribuían que era una casa que había pertenecido al barón de Maldá y no era cierto. Porque barón de Valdán, en Cabal Desastre, escribe que tiene la casa en la, en la marina de Y la marina de Hospitalet está abajo, no está ah, aquí. Entonces esto, cuando se descubrió el muro, porque se empezó a destruir todo lo que era nuevo, entre comillas, porque pertenecía al siglo XIX, <clears throat> cuando se hizo casas de vecinos, pues cuando se descubrió el muro se empezó a investigar, ¿no? Mm. Y mi hijo mm. eh, fue uno de los que se metió de cabeza porque le gusta mucho la historia. <laughs> Y llegó al, llegó al, a, primero a la Corona de Aragón, al archivo. Sí. Tuvo de hacer un programa incluso que le tradujera la documentación de latín al castellano. ¡Ostras! Era un ingeniero informático, ¿eh? Por ahí. Por lo tanto, tuvo dificultad. <laughs> por la mano. Y, le, benefició una burrada. Y luego acabó, al final ya, para acabar de concretar quiénes eran verdaderamente los dueños y herederos, en la cartuja de, Tiana. Ostras. Los cartujas de Tiana le permitieron ir allá, porque es una cartuja, por lo tanto es de claustro casi. Sí, sí, sí. Y, y entonces allá descubrió que esta casa, bueno, este castillo había sido Marqués de Bay Sí. En su, eh, tenían varios, ¿no? Al final acabó, <coughs> me parece, casándose con una valenciana y viviendo en Valencia y la familia llegó hasta Extremadura. Pero el castillo lo donó, como era un cartujo, lo donó como herencia a, los cartujos de Tiana. Y los cartujos de Tiana lo vendieron los señores de Terrassa, que fueron los fundadores de Terrassa, de la ciudad. Sí. Y aquí ellos reconstruyeron del castillo la masía y se hicieron cargo de todos los campos de aquí. Claro. ¿Qué, pasó? Bueno, que luego... Hola, mira, ¿ves? Este, este chico trabajó en la cristalería. Ah, ¿Eh? sí. Sí, hemos estado allá viéndola. ¿Eh? Pues vamos. Ya ves. Vamos a, pasar un poco. Venga, Adeu, buen Vemos cómo está. Esa la de És sí. estona. Pues, qué que que castell de que veus les seves Sí. Tot el mur és des d'aquesta paret fins a darrere d'aquesta muralla, tota sí. tota aquesta paret, a la passada aquesta. Està així perquè encara no s'ha picat, però quan es piqui tot serà un mur Clar. de 1.200, Ostres. més o menys, 1.100, 1.200. Aleshores, en fan masia, deia? Eh, fan una masia i tal, no? Llavors ells, suposo que amb el temps ja ho van vendre uh mhm. -huh. i es van començar a urbanitzar la torrassa i els els propietaris van ser els mateixos que van urbanitzar la Terrassa, la terrassa entre ells el, la fam de Campalans, no, la fam uh de mhm. Campalans ja. Tres arquitectes, que són els que es van fer les cases aquelles de les tres torres de Sabrià. Sí, sí, sí. I ells van agafar aquesta casa i la van transformar en una casa de, de veïns. Van fer, mm -hmm. la van condicionar i van fer 14 vivendes. Mm -hmm. I entre elles, a la, a la porta que hi ha Allà on no té sostre, sí. aquella era casa meva, on vaig néixer Ostres! jo. Ostres! Sí. I per això dic que... Bueno, i n'hi ha aquí, en aquesta casa, ara l'altre dia vam estar amb els regidors reunits, sí. perquè jo el que li vaig dir, dic, escolta, aquí s'ha trobat el castell vaig dir, molt bé, però té una història de persones impressionant. Per què? Perquè abans inclús de nosaltres eh, van haver, eh, es parlava que era una parada de caravanes, ah. perquè davant inclús de, Ara hem passat per aquí, no ho he dit. Abans de la cantonada n'hi havia un, una casa que vivien uns amics meus, uh mhm. -huh. que a dalt encara posava lletero de peadero. Ostres! I era un bar on paraven les caravanes a prendre alguna la gent i clar. alguns es quedaven a dormir per no fer tot el viatge fins a Barcelona. Clar, bueno, clar, <coughs> perquè és, és veritat que tots els voltants, tots els afores de Barcelona, n'hi ha diversos d'aquests. Ara em sembla mi agafes el metro i estàs a Barcelona, no? Clar, clar. Però llavors no. Llavors, sí, sí. <coughs> n'hi havia. I tant. Aquí n'hi havia la casa d'en Jordà, uh mhm. -huh. del que va fer el pont del metro, que era preciosa. Sí. Això va ser, era una casa semblant a aquella. Ostres. Se la van carregar també. Clar, no, però és el que vostè diu, que són... O que els edificis tenen tenen una història Clar, solemne, és aquest, però és que... contenen històries de persones. I després I són les persones, són... les persones que després poden explicar la història real, sí, sí, sí, sí. abans de que mori, clar. I una de les coses que jo trobo que, que estem patint és la, la pèrdua de la memòria, no? Mm. -hmm. Perquè aquestes memòries, avui en dia, amb la tecnologia que tenim, podríem tindre-les ben conservades. I tant. Hi ha, per exemple, el fet que ara aquí a la, amb la Mila, no sé si la coneixes. Amb? La Mila, d'aquí d'Òmnia. No. Bueno, doncs eh, l'altre dia vam fer un experiment de passar unes fotos uh mhm. -huh. i a una de les fotos que vam passar, la gent que, que estàvem, es va tirar mitja hora parlant de la foto. Clar. Doncs allà va sortir una quantitat d'informació. D'informació brutal. Per què? Clar. Perquè era tota la gent que n'hi havia de la meva edat clar. i recordaven i s'ha reautoalimentat. S'ha reautoalimentat Eh? Clar, el, el quina fill, el David, és el que va escriure el llibre de, Comú Català. No sé si, mm -hmm. no. no. si entres, veurà ah, que posa el Comú Català i sota la frase del Comú Català posa la història dels que no surten a la història. Clar, sí, sí, sí. Entens? Que són els que realment la fan. Sí, sí, i tant. Eh? Però va tirar tres anys investigant, eh? És el mateix que després va investigar el Castellà. El Eh, va investigar com vivia la gent des del dia 5, segle 5 fins al segle 18 Com s'organitzaven aquests tres anys de investigació, que inclús un dels anys es va prendre un any sabàtic per poder dedicar-se de ple. Clar, clar, perquè d'una altra manera és impossible. El tema de la investigació és molt complicat. Sí, sí. Perquè has d'anar a buscar font i saps què passa? <clears throat> Això pot explicar ell, de que es va trobar en un moment que tot el que n'hi ha escrit d'una data cap enrere, tot està, la major part està en llatí. Clar. Sí? Llavors clar, clar. és una dificultat més per a l'investigació. Clar. Sí, sí. Clar, quan vas tan enrere... Però, bueno, clar, la història que, que vosaltres heu viscut, aquesta sí que estem a... Aquesta... Sí que la tenim a l'abast. Sí, la tenim al menjador de casa, una, tu. Una de les coses és aquesta, perquè després poses una càmera que està gravant i graves veu i imatge. Clar. I tot això després es arxiva i serveix per tots els investigadors que vinguin al futur que ho tinguin més fàcil. Sí, bueno, i sobretot, i abans darxivar les es, es comparteix, es practica... Sí, no, es, es Clar, no? Això de fer aquestes passejades Hombre. ja... No, i després, eh, l'altre dia li vaig deixar tota una sèrie de, de folis d'allà de, de Torre en Barra, uh mhm. -huh. que també n'hi ha en altres ciutats, però aquella han fet una, amb uns faristals que n'hi ha la fotografia del, de l'edifici mm -hmm. i explica la seva història i tot. I a fet, ha un planell amb tots els punts del casc antic on n'hi ha cases per visitar. Ah, o sigui, pots muntar tu mateix una ruta i anar d'un lloc a l'altre, m'entens? Clar. I li vaig passar a dir, mira, Digue a la Núria que això ho coneix ella perquè té una casa alta Altafulla i molt a comprar i a passejar tota la barra. Mm -hmm. Diu, no, no, jo també. Diu, jo també tinc una alta fulla. Doncs pues, pues mira, un poble petit que el va deixar arruïnat un alcalde de, de Convergència que va aixecar el tema del 3%, el va deixar arruïnat i avui en dia l'equip de govern que n'hi ha ho està recuperant tot. Eh? Ha recuperat el dèficit, ha baixat els impostos, diu, com va fer això? Sense rodar. Com va dir la, la Carmena, no? Le van preguntar, diu, ¿usted cómo lo ha hecho para bajar? I diu, hombre, no robant. No robar ayuda. <laughs> Allà és on hi ha la... restes, un silo... Sí, aquest de l'any 34, no? El van, el van catalogar. Sí, sí, exacte. Sí, sí. Per això tota aquesta cornisa és de suma importància per això, no? Sí, sí, sí. Aquí jugàvem, bueno, saltàvem... Aquí n'hi havia el rec, eh? Aquí sota sí. n'hi havia el rec de, de Isabel la Segura. Ah, sí, clar, el canal de la Infanta. El canal de la Infanta passava Sí, sí, clar. Aquí. Tot això era el canal de la Infanta. Quan el van segar? Quan el van quan cobrir van aquí? Quan van soterrar el metro perquè el de Cornellà, el tram del canal de la Infanta de ah, Cornellà, fins ben bé als 90 eh? estava, estava ple. Aquí està sossegat, perquè Eh, aquí hi havia totes aquestes antigues que eren del metro, l'edifici del metro, totes aquestes. Llavors el, el, el riu passava just per sota de les escales. Clar. i llavors estava, a partir de les escales que m'hi quedava descobert. Clar. I els anys es banyàvem. Clar. Es banyàvem allà. Clar, jo diria que aquest tram descobert és el que arribava fins a Cornellà. Exacte. Sí, sí. sí, sí. Clar, és veritat que anava pel... Llavors aquí, com anava soterrar per sota de l'estació del metro i tot això, uh mhm. -huh. allà de les cotxeres, anava a parar a la Riera Blanca, que també n'hi havia dos canals laterals. Uh -huh. Uh -huh. O sigui... Si tot això me'n recordo. Tot això me'n recordo. S'ha de guardar, s'ha de guardar. Coses antigues pues, que recordi, està al Bordes, als mhm. jardins, uh mhm. -huh. està al parc del metro, no recordo de fa anys, al sí. bar del metro que... Sí, era el, aquest aquí, el... Arriba, gràcies. Jo sempre he conegut pel bar del metro, és aquest de la cantonada. I persisteix. Eh? I persisteix. Sí, sí. Per mi, sí, hagués ell, perquè quan veníem al Cine Victòria, uh -huh. pues, sempre faríem alguna cosa aquí. Uh -huh ja obre la porta de, la, de casa, sí, sí, es troba un toro al davant... Ara em sembla que té... O el tenia a Barcerra. Eh? Sí, és Barcerra, però havia sigut... Llavors li dèiem a l'hora de... El metre, no va pujar el metre. Els personatges que hi havia dibuixats. La Cine Victòria estava allà. Hi havia aquella galeria, allà estava el, el Cine Victòria. I en quin moment el tanquen? Se'n recorda? Jo em sembla que va ser cap als 75, però, eh? Sí, jo ja portava anys casat. Jo de, de Nubis, anava al Romero, Romero i Victòria, bé, almenys anava a mirar el Moderno. I fins quan va viure vostè aquí, al castell? Jo, fins que em vaig casar. Després me'n vaig anar visc a la casa de davant. Sí, per tot el barri, 74 anys. déu nhi Va parar a la Gran Via gairebé. Sí, sí, sí. sí. I ara estic a punt si marxo, si no marxo, i estàs passant això, els anys que porto vivint. Clar. La meva dona em diu, ah, pues dic, ah, sí, perquè ja, ja tenim una casa tota en barra. Es fa difícil. I jo allà també, de... també disfruto molt. Eh? Clar. Ports fa 20 anys i ja m'he fet molt, molt, molts molt, allà. Clar. Entonces, Oliver va a ir a o ya estaba on està ara. Davant, la, la, la Policia Nacional està a l'altre costat. Doncs això ha canviat sí. totalment. Totalment. Llavors, tot això d'aquí d'en camp, hi ha alguna casa baixa també, hi ha casa baixa una part de la manera que s'hi pot anar en camp. Horts, horts de gent i coses d'aquestes. Bueno, és que clar, és un, hi ha un procés de construcció tan salvatge que ha de ser difícil no, reajustar el record. Aquí tenim un problema molt greu, l'Hospitalet, que no, no es pensa solucionar la forma que anem, no? i és la densitat. La densitat humana és, és impressionant, o sigui, careixem de tot perquè és que no n'hi ha espai. Clar. Perquè dos quilòmetres quadrats que n'hi hagin 56.000 persones és impossible fer i és el corral Torrassa sí, sí. la parcel·la aquesta la, la, el tros més dens de tot el món després de Xangai el primer, sí, sí. Finalet, la primera ciutat amb ciutat d'Europa sí, sí. sí i quan estàs allà ho veus, veus que els cotxes estan aparcats sobre les cedes, que posen els mm. pivots, es trenquen, Clar. Tanquen expressament per poder aparcar sobre la cera. Clar. <coughs> que després, a més, tenim un, un d'això, un regidor d'urbanisme que no sé si té algun problema de ser mental jo sento si parlo però si, si, si ho agafi amb una cosa molt carinyosa perquè posar els contenedors tots junts un a 100 metres dels altres, o 150 metres dels altres, i convida a que la gent tiri les, les rosses a les pampareres, a les, pampareres o als forats les, dels arbres. Clar, Eh? eh? després fer una escena nova, impecable, per després posar el comptador I trobo que no està ben pensat. Sí. Tirar-se tres anys i pico en un barri per fer obres, falta coordinació sí, sí. uns carrers que s'han tirat un any i pic per, per adequar-los, doncs és un atentat contra els propietaris, els comerços, contra els veïns i mm. contra tots. I així portem tres anys i mig. Avui acaben de arreglar un doncs carrer i després els tornen a trencar per fer no sé què. Després Clar, bueno, suposo que això també passa quan fas un disseny urbanístic que no ha pres en compte la manera en què la gent ja utilitza no no l'espai. No l'han organitzat. No, a veure, no es pot deixar fer un, una casa amb un terreny on només cap un pis o dos, no, no fins si no tinguis un terreny mínim no pots, perquè a sota s'ha de fer un parc. S'ha de fer perquè Mm. si no, la persona s'ha pagat amb el Japó. Mm. Japó, Mm. -hmm. gran ciutat sobretot, i això, la persona que no té pàrquing no pot comprar-se el cotxe. <laughs> Ostres, no sabia no que funcionava així a altres ciutats. Tu no veus cap cotxe per aquest carrer, ni un. I tots els cotxes estan guardats ja per per <laughs> subterranis. Són 11 milions d'habitants. Eh? Déu-n'hi-do. <laughs> no està mal. Después, I si no, i si no bicicletes, tu. Pues el civismo, no, pues el civisme, ¿no? I bueno, no es pot implantar el civisme per la llei. S'ha ha per l'educació. por jo arribo al carrer, un altre el tindrà de deixar, però a no costarà calés. Clar, no, no, s'ha si no de practicar bruto, un... Doncs, escolta'm, ens estalviarem cada gent de tot, no? Sí, sí. O <laughs> sigui, és una qüestió suïssa. Mm. No, és que Suïssa està molt llibre, sí, sí, però que algú sigui paper en terra. I surten una multa que s'hi caga. Després què passa amb el sí. turista? Que surt de Suïssa, se'n ve cap aquí a Espanya i el turisme més marrano que n'hi ha. <laughs> perquè aquí s'hi s'absorga. Clar. perquè no tenen educació mm. de civilitat. Mm. O sigui, aquí no s'ha pensat en res, això. Aquí va... S'ha anat per feina. A més a més, això, no? o sigui, tu ja veus que estem en un territori que està sobreocupat, que ja no es pot més. Escolta, no doni llicències a sobre perquè d'un local facin una vivenda i escoltin 10 20 persones allà dintre. Bueno, sobretot perquè les condicions de vida que d'aquí viurà no són Bueno, pues, no són les adequades. Per què no? Tots els pisos oficials, la posició oficial, per què no se'n fan algun per allà, per Nova i per allà, per gent així? Estaria de... bé. Eh, clar, eh? allà al mig, sí, sí, al costat sí. de Sades, n'hi ha uns jardins impressionants. També, tota que fotin algun bloc, no? Sí, sí, i tant. Sí, no, eh, l'Hospitalet sempre ha sigut el quart contraster de, de Barcelona i la de a Blanc, de Florida, ha sigut els parcs Clar. trasters de, de Filadèlia. Eh? I tant. I, al final... Sí, sí. Ui! Bonjour! Aquí n'hi ha l'efecte, també, eh? Però magnet i magnet. Primer. Oh, oh, oh. Ostres, perdona, no m'ho vas fer. T'ha caigut. Sí era un dels fills de, de la Casa d'Escó, era la veïna del Puig, era una filla de la veïna del Puig. Què comentàvem fa un moment lo de la densitat de població de... amb tu, oi? Que era amb tu? Ah, no, era... no, que li explicava que ell ens ho sabrà explicar millor, lo de la densitat de població de Collblanc Torrassa, que està als nivells de Calcuta, diuen, no? Sí. Bueno, Bueno, solament sense de tot el món després de Xangai. Ah, o després de Xangai, vale. Però més, més, més eh? Florida Pobilla. Ah, més Florida Pobilla, que, ara sí? Que vale. Més que la Torrassa? Sí. No, la Torrassa són 55.000 habitants, dos No, no, no, per més, eh? Més. Sí? Eh, sí? Ja. Però si les carrers són més amples allà. Sí, però... Però, també, però potser també tenen edificis més alts. Sí, sí, sí. Clar. Més petit. I potser vosaltres més espai. Perquè a, a la Torrassa i Colón són més baixets. Esteu al davant de la cooperativa el respeto mutu. Bueno. Ostres! El respeto què és això? Bueno, ara no, ara no sé com es fa sí. més petit, això. Bueno, quan vol, quan vol es fan petit no? i quan no... No, Buenos Aires. Sí. Eh, eh? Era, era un edifici que es construeix al 1910. Què fa, la novel·la façana o els edificis? Mira, jo diria que és aquí. Aquí posa Buenos Aires 27 i... No, 1910. Que llàstima que no 1910, sí. Sí, sí, imagina. Però aquell coset no és, no? No. Ja no queda res. Bueno, és que no ens queda res perquè l'Ajuntament l'Ajuntament Socialista l'any 1980 o alguna així no li va donar cap valor. Eh, des de patrimoni es va intentar rescatar coses i de fet el, al Museu d'Història es conserva tot el que hi havia totes les peces, objectes que hi havia aquí dins, però l'edifici va ser tirat a terra. És un edifici... Eh, jo era del PSU, i aquí vam fer la, la, el primer congrés del PSU eh, l'any 70 no sé què amb el Paco eh, Candel aquí dins, abans abans de, abans de que el Paco Candel eh, vingués a Hospitalet no? sí. mm. eh, l'edifici ah. no sé com ensenyar-vos-ho té un triangle a dalt mm que després Esquerra Republicana té un triangle. Mm. Uh, ah, uh, ah, uh, ah, per això és 1910, eh? I Esquerra és 1931, quan es funda, eh? Per tant, la vinculació és la maçoneria. Eh? La vinculació és la maçoneria. Per tant, és, és interessant. Quins dibuixos hi havia? No, no, no, no, no. Eh, el, el símbol d'ells que, que ara ho veurem aquí posa només l'any i no posa això, no s'ha pogut veure no, no, no, no, perquè normalment ficaven els oficis sí, esclar. vinculaven els oficis sí, sí, sí, amb els, sí, elements mm-hmm. sí. no sé si aquí hi era o no és curiós que allà encara han fet així Sí, allà. respecte a Sant Adrià, la gala encara viu alguna sí. miqueta així, no? Ah, sí, sí. sí, sí. <laughs> Encara viu algun maçó per ahí. Els estatuts... No, perquè no és triangle. Això, això és mil... Què, què vols? Mira. No sé, algun martell o alguna Ah, no, no, no no, no, no, no, no, no, no, jo no vaig saber. No, normalment el posaven als, als, als, no, als eh, sí, ornamentals. Ja, ja, ja. Sí. Però no, jo no ho recordo, no. Mm. Bueno, deia els estatuts de 1910. Reunien el seu sí tot... Això és, bueno, 1910. Es fa amb la llei de cooperatives dels anys 30, es fa una, una edició en català perquè els anys 10 estaven castellans. Reunir en el seu sí totes aquelles persones que sentin l'ideal cooperativista i vulguin practicar-lo aportant la seva eh, participació personal per poder obtenir els avantatges que ell mateix vulgui reportar. Subministrar als seus components tota classe d'articles necessaris per la vida, en les millors condicions de preu, pes, mesura i qualitat. Fomentar el foment i la institució de quantes seccions de cultura, mutualisme i socors siguin necessaris per la millora moral i material de la vida dels seus socis i tal. I per tant, bueno, doncs és clarament una cooperativa de consum, però barrejant aquelles coses que dèiem al començament, sí. Ateneu, no sé què, eh? per tant es, es barreja... Tema cultural, no? La simbologia, doncs, doncs que utilitzaven era aquesta. A, què, a, qui, a, quin, a cap a quin partit eh, us sembla? Del mutualisme, sí. Del mutualisme i, del, i de los socialistes. Eh? Sí, ja. Per tant, sí, sí, anava lligat a la Unió Socialista de Catalunya. No? Eh? Quan es funda la Unió mm. Socialista, la majoria dels, dels eh, dirigents de la mm-hmm. cooperativa són de la Unió Socialista de Catalunya. Una figura que jo hi tinc un apreci gran és a Ramon Frontera, que va ser eh, l'alcalde des de l'any 33 fins al 37 eh, de l'Hospitalet, eh, eh, que va promoure la creació d'escoles eh, a la ciutat i tal i qual Ah, va ser un dels impulsors de la, de la, de la cooperativa. El seu pare primer i ell després. I és de les coses que a mi em dolen més que hagin desaparegut eh, de la ciutat. Mm. Mm. Perquè ens trobem en l'època, allí veieu oli regàs, sí. eh, que és una, una fàbrica d'olis. Avui, no sé, és una cosa del cava... Sí no se vende a otro. Pero bueno, edificio aquí está. Pero, que pero pregunto al Marco. És preciós. No, no, no. no. Ho han anat venent a no sé blanca. Sí. I ara, mm. ara em, sembla, em sembla que al final Clara, ara tornava a estar en venda. Eh? eh? Mm. ¿Vols afegir cosas del respeto? No, bueno, y como veis la imagen, sacar, llegó un momento en el que realmente tenía muchísimo, muchísimo intercambio, había mucha gente en la cooperativa para tener así unos productos más económicos y eh, sacaron, acuñaron su propia moneda. Y ahora hablan mucho de la moneda social, pero que ya, se da algo que ya estaba La moneda alternativa, entonces... sí, claro. sistema. Y yo tengo aquí como una fotocopia de uno de los pafletillos que sacaron con precios de, de la comida y dice, porque creemos en la autogestión y el control directo desde la base, trabajamos en el cooperativismo. Para ello necesitamos la opinión y participación de todos. Y luego empieza a hablar de un buen, cooperador, un buen cooperador, cómo debe ser, no sé qué. Y si queréis lo paso y le echáis un vistacillo. Son, bueno, dos hojas están separadas, pero por detrás aparece la lista de, de, productos que, pues, de tienen de todo. Me gustan gratuitas. Ah, pero esto ya era ja és, més... és molt actual. Molt sí, actual, no? ja del 77. Ah, vale. Sí, és ja posterior. Però al carrer Comerç hi havia una cooperativa de, del tèxtil de, de consum de... de, ah, roba, sí. de roba. Sí, al carrer Comerç, és veritat. El que passa que no sé si no sé si era cooperativa... Nosaltres li dèiem anar a comprar la cooperativa. Igual vale? una, un economat, aquests que dèiem. Ah, això, una, em sembla que era un economat. Mhm. Al carrer Comerç Mm, abans de carrer Prestadora, diria jo. Trinxer no en tenia un, també de Colomar. Bueno, una cosa són les... Sí, és que era del tèxtil, aquest era del tèxtil, perquè sí, mon meu pare treballava al tèxtil. És possible que sigui sí. això, eh? Les Pot empreses del tèxtil, per exemple, sí. pels seus treballadors, eh, creen... Podien anar els economats, aquests. Creen claro. sistemes per, a l'adquisició per, per, si hasta la SEAT tenia un economat. Sí. Tenien tota l'ajuda ah, aquesta i els hi pagaven I més que... Així no calia pagar tants diners, Exacte. sinó que ja tens... Ja, mhm. ja et donem tot això. Com a, a l'hortet, Però no? tenien de tot, eh? Hi havia roba, hi havia, no. hi havia de tot. A la, jo me'n sí, sí. recordo d'anar-hi a comprar i compraves Tu... jo me'n recordo comprar tovallons i llençols i... Jo em vaig trobar en una casa mm. Clar, que van tirar ja era tèxtil, també. una sèrie de coses, entre elles hi havia un carnet de l'economat de la Pirelli d'allà a Barra. Mm. Ah, veus? Però antic, eh? Sí, sí, sí. I després també venia un panfleto amb tot el que n'hi havia de, de, a més, no, confirmaven ofertes, o sigui, interessant del mes i tot això. Sí, sí, I ho vaig agafar tot i ho vaig portar amb un historiador que n'hi ha allà. Ja. Dic, t'ho regalo, sí, sí. que tu faràs volums d'això. Sí, sí, era impressionant, eh? O sigui... La Renfe també tenia un, un, economat un economat l'avenida Icària. Aquests són interessants abans de la guerra, especialment abans sí. de la guerra. Després de la guerra passen èpoques eh, molt complicades i eh, a final, cap, eh, això plega, en l'any 80, si no recordo malament. Sí, a final s'uneixen mm. s'uneixen amb, amb tres o quatre cooperatives més eh, de Barcelona per crear, a veure si d'aquesta manera se'n surten, fracassen, i l'any 80 una ajuda lliure perquè, perquè en el temps del franquisme hi havia llei de cooperatives bueno, o va, van reconvertir alguna altra cosa eh, bueno, controlades sí. per la Falange i el sindicat vertical abans ho comentàvem sí. ah, ni, ni capitalisme ni comunisme eh? nosaltres fascismo llavors què, què, era, què era això? doncs, era, doncs això ja els hi anava bé ja. eh? de, de, de, controlades per ells per tant aquest cooperativisme no té res a veure amb el cooperativisme anterior, fins als anys 60. Eh? Als anys 60 comencen a crear-se i ara quasi bé que entrem a l'última part. No? Als anys 60 es comencen a crear cooperatives de caràcter alternatiu, cooperatives de pares eh, amb escoles, mm. cooperatives de mestres eh, creant escoles, cooperatives de llibreries que apareixeran a la ciutat, finals dels 60, principis dels 70. Sí. Sí, y o sea, que, que al hilo, que es eso, que, que, habían muchas que nacían y que según iban pasando los años tenían que ir como reconvirtiéndose según a la legislación, en contexto sociopolítico vigente. Si antes de los 30 no había una ley de cooperativas, pues cuando pues llega la República que aparece tienen que estar como medio se cuelgan de la ley de asociaciones creo que es y luego ya se crea una específica pero claro luego ya cuando llega el franquismo existe una ley de cooperativas sí, tal y así. Però no tenen nada, nada que ver. Però, claro. Altres cooperatives dels anys 30 que no tenen res a veure amb el que hem dit, eh? La, la productora de cartones. Que no tenemos apenas nada, però... Cooperativa Les Tisora, que és, és divertida, eh? Les, sí, les Tisora. A més, ho escriuen la Estisora. La Sillan Sastres o... Producció de tijeres. A producció de tijeras, diu. No ho sé, no, encara que jo ho tingui escrit no vol dir que sigui veritat. Això està, està tret d'una tesi sí. que, hem, que hem remenat tots dos, uh mhm. -huh. però que no ho sabem fins a quin punt. Uh, a més del, del respecte Mutu, sabem que n'hi havia un altre que es deia l'Avens uh mhm. -huh. i que estava molt a prop de l'Ajuntament, eh, al centre. centre. Uh, uh, pot ser una sucursal del respecte Mutu, per alguna cosa que hem llegit, podria ser, perquè el respecte mutu crea, eh, en la mesura en què va ser molt dinàmica, crea establiments de venda en altres llocs, podria ser. Llavors... Què fabricaven aquí, perdona? No, no, no, això, això és consum. Ah, era només consum, sí. vale. Mm. vale. Consum, ah. Bueno, consumo con eventos con, culturales. Consum, bueno, bueno, de eso consum i Ateneu. Tenia... Consum i Ateneu. Ateneu, mm. teu Ateneu. Ah, eh, quan comencem la Guerra Civil eh, hi haurà una lluita entre cooperativisme i col·lectivització abans he dit, la Unió Socialista eh, està vinculada a, les a moltes cooperatives, eh, tipus aquestes, cooperatives de consum, on els socis, els productes només són pels socis. En canvi, les cooperatives de producció, doncs els productes sí. són per tothom. Sí. Per tant, que es beneficien els socis de les cooperatives de producció, són treballadors que... Bueno, per tant, és molt diferent una cooperativa mm. de consum d'una cooperativa de, de producció. Uh, I el, el, el, les col·lectivitzacions doncs, és un pas més sobre les cooperatives. I les, eh, col·lectivitzar una cooperativa de consum vol dir aquí els socis no teniu res, és, tot és de tots i s'ha acabat. No? Uh, uh, això, en el fons, són els fets de maig, el xoc, entre PSUC Esquerra, eh, PUM CNT o PUM mhm. anarquistes, doncs és el que es produeix. En molts llocs, quan arribem als fets de maig de, de l'any 37, mhm. doncs, és clar, arribem als fets de maig perquè han passat moltes coses, no? Ara, eh, eh, quan passa una cosa és perquè abans n'hi ha hagut moltes han, per arribar amb allò. Doncs, desembre del 36, com aquí, a Granollers, a Puigcerdà, en uns quants llocs es produeixen coses semblants, semblants com aquesta. El xoc entre anarquistes i, i, i els altres eh, per les col·lectivitzacions. Col·lectivitzacions interessantíssimes, d'altra banda, eh? les col·lectivitzacions de producció, no? que són interessantíssimes. La col·lectiva agrària és una cosa modèlica, és una cosa meravellosa. Jo he conegut alguns dels dirigents dels anys 30 de, de l'any de durant la guerra de la col·lectiva agrària que després a Sant Pere de Ribes van muntar una cooperativa de producció de vi, de vinya, eh, però, però eh, eh no només anarquista, sinó anarquista i vegetarià i naturista i no sé què. Total, que jo vaig arribar fumant un cigarro i em van dir que fas fer eh? això, era, això ja era després de la mort de Franco, eh? que van venir un grup cap aquí, van, que eren gent que havien estat a la col·lectiva. Que el nombre de l'Ateneo cogí la col·lectiva precisament por... De, de la col·lectiva agrícola, eh? perquè seria la més que la col·lectivització fins i tot es parla de la, de la llei de municipalització de la vivenda, eh? i es parla de la municipalització de la vivenda. Però així i tot, a les factures municipals de l'any 38, quasi tots són col·lectivitzacions, col·lectiva de la indústria del pa, col·lectiva de fruites i verdures, la moderna mecànica, col·lectivització d'una empresa de fàbrica de bombes d'aigua, per exemple, no? tot. Eh? Però Seria existeix... que ara diem cooperatives de treball. Vale, ja. Sí, sí. bastant. bastant que sí, que és bastant. les cooperatives de treball versus bastant. cooperatives de consum. Sí, bastant. No sé, ho dic no... per intentar ah, agafar-me referent. Amb cooperatives de producció i col·lectivitzacions jo ho, ho assimilaria. Eh? Però així i tot es mantenen algunes cooperatives. Eh? Durant la cooperativa de construcció de fusta, que feien cadires, la cooperativa popular d'olis i vins. Per tant, durant la guerra malgrat es fa la col·lectivització, algunes cooperatives eh, segueixen subsistint dins de la ciutat. Sí. Eh, és complexa i és... Però bueno. Sí, sí. I és La cooperativa agrícola aquesta? La col·lectiva, no, eren els camps. On els, Tots els camps de la... No, no, eh? aquí. Tots els camps de la Marina eren propietat de la col·lectiva agrícola. I per tant, tot es produïa mancomunadament. I, eh, per tant, els, empresa, els propietaris de les terres, que no eren de l'Hospitalet, els propietaris de les terres perden els drets sobre, sobre la terra. Però també, sí. també els masovers, perquè, és clar, el, el masover eh, s'emportava una part, el, ara no. Ara ho hem col·lectivitzat i, per tant, el rendiment és per tots. I, de fet, el nivell d'exportació que es fa durant el temps de la guerra, eh, els primers mesos, eh, cap a Holanda, de, de verdures és espectacular. -huh. Ah. És a dir, que, que va començar funcionant molt bé. Després, algun d'ells em deia la misèria humana, la nostra sí. misèria, va fer que això s'esponsés. Eh? Mm-hmm. Però, bueno, però és, és, és força interessant. Y de ahí hay fotos de una fotógrafa muy famosa, se llama Emma Goldman, que vino para eh, inmortalizar la colectivización agrícola. Y esas imágenes todavía quedan. Sí, claro, toda la zona de la mar. Claro, las colectivizaciones. ¿eh? Porque, eh? Perquè encara que deja de ser un ah, eh, hospitalet en 1920, eh, la colectiva ho agafava Emma claro. Goldman va una dirigente anarquista sí, interesantísima. Hmm. Y por acabar, porque ya no hace falta, casi como que lo comentamos aquí, eh, hay banquitos por cerca. Eh, claro, a destacar mm, en la investigación, como para mí, para destacar es la cooperativa de basuras ah. que se llama Cooperativa de Usuarios del Servei de Neteja Pública ah, Domiciliaria de Barcelona, pero es mentirijillas, porque estaba aquí en Hospitalet y surge de aquí, en base a lo que, como lo que todo el mundo sabe, ¿no? Como que los barrios de Santa Eulalia y sobre todo Cantunis, claro, Sí. ¿Tú zona? Ves que casi comentando también, ¿no? Que eh, comienzan de, de lo que suele ser la recogida de basura passaves, individual con el carro. amb el cotxe per anar fins a la Gran Via. Ah, eren hi havia uns, que uns, uns aires... Eren drapaires, eren drapaires. No, no, no. no. Bons aires. Escombriaires. Escombriaires. La pudor. sí. i els Pots. Eh? El barri de la Pudor i, i el barri dels Pots era com es coneixia. El barri de la Pudor. Sí, sí. sí, sí, sí ah, el barri de les Mosques. Ah, I el barri de les Mosques. Sí. Estava recordar el Canyet. També és el que feia més por. El Canyet. Fàbrica de, animals. fàbrica de coles i abonos. Que fins aquí dius, ah, està bé però Fabio, ah. i a partir de què? A partir de les deixalles orgàniques que, que, que, que agafaven dels entre 11.000 i 40.000 porcs que hi havia a la zona d'Hospitalet, de, de Santa Eulàlia, des, de, des del sí. el, el carrer Vallparda. Sí, a, eh, a, sí allà, allà també hi havia. Al límit, al torrent Gornal, sí. eh, fins tota aquesta zona del carrer Independència, no sé què. Es veia que sempre es parla de part agrícola i aquesta part... No, no, aquí no. Sí. Digues, aquí, no, no, aquí no. I llavors l'any... Bueno, però és que aquí era, eh, vull dir, anaven pel... Vull dir, no, no era una granja de porcs, eh? Anaven els porcs sí, per aquí. L'any 1906, amb... l'any 1906, Barcelona expulsa els escombriaires d'Ostafrancs. És a dir, on estaven els escombriaires? Al, al teu barri, mm. a Ostafrancs, i, i cap a Montjuïc. Allò era la zona dels escombrells. Els expulsen, i on van? L'Hospitalet l'Hospitalet sempre ha sigut la zona de deixalles de Barcelona i per tant, doncs on van? Cap aquí. Quan no saben on posar el cementiri de Sants on el posen a l'Hospitalet no, però, però <laughs> per, per, aquella, per aquella confusió sí, eh, ja, de, sí. o sea, que coincide però que també hi ha una qüestió de que la gent que venia encontraba en la basura su medio de vida, teniendo en los sitiales la, el lugar donde realmente se comenzaba a reciclar, o aquello que nosotros concebimos como reciclar, es lo que hacían ellos. ¿no? Sí, claro. no reciclaban absolutamente. Pero salían con sus camiones, bueno, con sus carros de caballo, con la trompeta, coger la basura, pero eran basureros. Eso es años 40, eh? Yo me acuerdo muy bien del basurero. Escolta, ah, pasábamos un... Això ah, un libro, Joan? Eh? Això és un llibre? Sí, sí. No, això, ah. això surt a les fotografies les de Jo, jo me'n recordo quan passaven amb el carro i el cavall. I, i, la eh? I amb una trompeta anava avisant. I tu treies la, la d'això a la porta i ells anaven amb uns cabassos i, i abocaven la, la, de la teva galleda, o abocaven a dintre del cabàs i del cabàs al carro tu aquest. Mhm. Pues, de hecho, claro, antes de que se pues iniciara esta ¿eh? cooperativa, que ya existía de forma informal, ¿eh? de manera informal todo esto, de trabajadores que van con el carro y ah, que recogían. Claro, ah, en el 29 ¿eh? es que Barcelona se prepara para la, para la exposición universal y ya comienzan a decretar. de des d'ànecs fins al que vulguis, eh, ja per, per sobreviure. Clar. Eh? Uh, totes les famílies que... bastante Uala. dignamente porque la gente que se dedicaba a la basura sí. tenía bastante Hay que contar dinero. que existió sí. aún bastante tarde el barrio Campí Ajá. y estas zonas de aquí que ahora no me pararé Eh, jo no vaig cap allà, eh? No, no, no. <laughs> no. no, no que... Ella diu que estava cansada i que ja no ens mourem més. No, jo, jo m'he solidaritzat. Jo l'espera que tinc per arribar a casa. Sí, acabem de... Aquí al carrer de Bellvís una mica més amunt. Ah, sí, que va sota la pujada. Bueno, doncs això. Pues es como decíamos, el año 29 que se plantea hacer la exposición universal, Barcelona como que ya comienza con un reglamento bastante estricto con el sector de la basura y obligan a los basureros a llevar uniforme, a pintar los carros, a entrar sin moscas cada vez que abran lo que es el <laughs> total, pero que es como que ya comienza ahí como a verse de otra forma. Y mm, y es en el 30, en el 30 que eh, trabajadores se organizan y se ocupan. Y con unos estatutos muy, muy basados en todo lo que es la horizontalidad, la participación, redistribución de, de, riqueza y de, beneficios, eh, tiran para adelante también un poco teniendo que a ver cómo se manejan con cómo va evolucionando la historia y, la colectivización y sobre todo la guerra. Em, antes de que llegara a esta fase más difícil, tuvieron un desarrollo bastante importante. De hecho, hay un medio proyecto del cual estará bien investigar un poco más, con unos arquitectos que se llaman Gatpack, que comenzaron a diseñarles una zona para vivienda para ellos, y, pero incluyendo también zona de escuelas, zona de huertos con incluso árboles de eucalipto para que rompieran, hicieran un poco de barrera entre el olor y las viviendas pero quedó truncada. y sí, No, no, esto, porque esto que estás diciendo del Garpà, que fa un proyecto sobre Barcelona, de cómo ha de ser Barcelona, las les de Cerdà son són petites, ara de fer unas illes molt més tal cual entonces una de las cosas era el projecte de que els escombriaires baixessin cap a Campi. Per tant, eh, eh, una de les idees era que de Santa Eulàlia passessin cap a la zona de sota de la Gran Via. I Cap a la zona de sota de la Gran Via. El qual també és molt interessant. Això és 1964. La Guerra Civil, el 36, mm -hmm. tot això ho trenca. I per tant, mhm. tots, tots aquests estudis queden i aquí a Santa Eulàlia seguiran els escombriaris, jo no sé, fins als anys 70. Siguin organitzant-se No, pero de hecho pues continúa, porque en la época de la guerra lo pasan bastante mal, porque los, por ejemplo, los carros que tienen... No, simplemente me refiero a que de Santa Eulalia desapareciera, ah, ah, desapareciera a los basureros y pasaran a debajo de la Gran Vía. Ah, la, idea, la idea del Gatpack. Otra cosa es que la cooperativa sigue existiendo, ¿no? sí, pensaba que ibas a por la fecha ya de fin. No, hay fecha de fin. evoluciona, porque eh, eh, era lo que me comentaba. En la, guerra eh, los animales se les mueren, los camiones la mayoría se los utilizan para trasladar gente a Francia. O sea, acaba la guerra y solo tienen dos camiones, unos cuantos caballos que al final eh, subastan y reparten entre la gente que entre los escombrieres que no tienen nada. y a partir de ahí vuelven otra vez a rehacer estatutos iguales que los primeros para continuar y según hay constancia eh, que estará bien eh, hacer alguna sesión con ellos la cooperativa continúa hasta el día de hoy que se cambia el nombre a CLD CLD es una empresa también de recogida de basuras. O sea, consiguen estabilidad una vez que tienen un contrato fijo con el ayuntamiento a partir de los... será 60 ah, aproximadamente, sí. Y, a partir de entonces continúan aquí. De hecho, tienen como las oficinas en la zona pasando la Gran Vía. Y, y parece ser que son la misma la, misma, la continuación evolucionado ahora a CLD. Era la antigua carretera de Valencia, donde sí. están los dos barrios, era la Pedrosa y Campi Y pasaba por el medio. Siendo de... cooperativas, ¿Eh? I la bomba, bueno, però la bomba ja no era de Els estatuts de, de fundació d'aquests fixen una quota de tres pessetes, defineixen els càrrecs directius com a no remunerats, eh, se, eh, els, els càrrecs directius seran escollits democràticament, ah. s'imposa un sistema de multes per qui arribi tard, per qui Exacte. no sé què, per no sé quants, que ho porten a terme i creen accions de, de 100 pessetes de cara a tenir el fons per poder comprar material i tal i qual. O sea, que és de una de les que, bueno, da sí. mayor valor a, la, sí, el cooperativismo lo lleva a la práctica La zona que va estar més, més antigua de totes les escombraries, a mi em, fa, em sembla recordar que era del carrer Prestadora a, cap a Gran Via. Sí. sí. Després cap aquí ja van començar sí, va, va, que n'hi havia sí, Constel·lació, eh, no, com es deia, aquell teatre, cine. No recordo per la Constel·lació, Sí. Ja, ja me'n recordo d'haver anat a Constel·lació i trobar-me que cap allà, era Moderna, tot allò, sí, exacte, era, era tot escombraire. Perdoneu, jo marxo, que no, també. Tots, tots marxem. Sí. Ai, ai. Acabem només parlant un moment del, del barri de la Bomba i la cooperativa sí, sí, de la Bomba. Sí, sí. Exacte, ja volíem cooperativa i amb això ho acabem perquè és un altre tipus de cosa i per tant, ja que fèiem cooperatives doncs valia la pena parlar també d'una cooperativa diferent, la cooperativa de vivendes de la bomba que surge de la bomba, la perquè comença el barri de la bomba uh -huh. la bomba és la bomba d'aigua eh? perquè quan dius la bomba la gent la bomba d'aigua era la bomba, perquè era la ah, bomba ah, ah, hi, aigua, hi, havia, hi havia un bar hi havia un bar i tenien una masia vaja sí. i allà hi tenien una bomba d'aigua que és la que utilitzaven els veïns uh mhm. -huh. ah, ah, barraques ah, fetes eh, uh, eh, uh, quan la policia ho per, quan la Guàrdia Urbana ho permet per sí, eh, uh, per tant s'han de, fer, de fer per la nit eh, comprades la Pura i el Felipe van pagar amb, amb pot, amb, amb, amb arròs que portaven, que, que havien portat de, des d'Andalusia i tal, doncs van pagar amb arròs per poder tenir el dret a la, a la barraca uh mhm. -huh. i, i, bueno, i allí van viure des de, des de la pura, no sé quin any arriba, el Felipe ve als, als 40 el... i la pura als 50. El tros de la bomba, perdó, què era el tros que n'hi havia de, casa, de Pedrosa cap a, cap, cap a Campi, diguéssim. Eh? Cap a Campi, sí. era? Eh? des de, des de davant de les casernes... No anava a direcció Mas. Davant de les casernes de Lepanto. No, sí. van fer, a partir d'aquí van fer una cooperativa per fer per fer-se les, avui on hi ha l'Ikea. les eh? vivendes, que, perquè en comptes ja, ja, de ser barraques fossin... Jo no recordo com a vivendes, barraques. Tu recordes allò que hi havia dels cotxes i tot això, ah, no? Ah, sí, bueno, això sí. Però, però aquí hi era. A la xerrateria. Però això queda molt més cap a... Allà però donava la sensació quan anaves com que tot era... No, aquí també n'hi havia, eh? Els cotxes eren més cap amunt. Deixa ja de eh? cotxe. Sí, estava pegando con la Gran Vía i tenien la Calla Acequia al lado. Sí, Calla Eso. Quan Franco ve l'any 25 anys de paz, eh, eh, tapen tot allò perquè, no, perquè quedi bé. Però la Pura ens comentava que van rebentar-ho tot perquè se'ls veiés. Què coi ens han d'amagar? Nosaltres hem d'estar aquí al davant de tothom i que aquesta junta s'ho vegi. Eh? Sí. Uh mhm. -huh. eh, bueno, és tota una experiència vital d'aquests dirigents, la Poreo Filip, que tu també has conegut, sí, sí, sí. I, que, i que van tenir un paper importantíssim aquí. Eren comunistes, l'altra gent, no? No eren, no. eren, gent, eren gent ben senzilla, eh? però hi havia un, un, un sentit de solidaritat un claro. de, Ellos y los vecinos. La, la pobresa, la, mm, la pobresa crea solidaritat. Sí. Eh? I, I això ho van viure bueno. d'una manera extraordinària. El seu marit era eh, el, el Felipe, que treballava a l'Espanya Industrial, l'Espanya Industrial Matías Espanya, l'alcalde mm. de la ciutat, i per tant doncs, eh, eh, havia estat expulsat de l'Espanya Industrial, però mantenia una relació eh, bona amb l'alcalde, eh, malgrat tot. Eh, Y debido a esas relaciones que sacan la cooperativa porque en, esa época. Li va a posibilitar tenia contactes. que, se, sí, que que a, la cooperativa. no. no, tanto por contactos, porque al contrario, no había demasiado buen feeling, pero bueno, para negociar, pero que ya había que una cooperativa. que el ayuntamiento tenía que ceder esos terrenos para que la cooperativa se pudiera llevar adelante, pues sí que en esas reuniones pues, obviamente se volvieron a encontrar después del despido, <laughs> etcétera. Pero bueno, que lo bonito también acaba siendo como eso, todo un, barrio, ¿no? Que, mm, que vive ahí en las barracas, se autoorganiza y haciendo ahí esfuerzo de ir ahorrando poquito a poquito, acaba obteniendo por fin también una vivienda digna y generando una cooperativa. Empiezan en el 66 y las llaves se dan en el 68. Y ¿Un año? hay hasta tres edificios. Los dos primeros, el Zeus y el Neptuno, y luego uno tercero, del cual no, no tenemos demasiada información. Avinguda Europa, los tres blocs serían. mm -hmm. aquests. que tota la gent de la bomba no, eh? Tota la de la bomba no, eh? Hi va haver uns altres que van que van a parar al polígon Gornal Mm. a eh, als 75, 75. Sí, en plan servicios serveis socials. Bueno, bonita me Bueno, faltan moltes, pero... Y los martes estaremos... Yo estoy en el cel y si bueno, guapos, queréis venir con información, la recuperamos para nada que viene. Y gracias por venir. Muchas gracias. No, no, y gracias a vosotros por por comentar. Por, explicarnos y todo. Por buscar ahí todos los datos. Sí, claro. que <laughs> no, pero estos son los datos que ¿eh? me dais todas. <laughs> Os espero y lo vamos a seguir alimentando. Sí. Este? Sí, bueno, Sobretot, eh, bueno, amb el Joan ho havíem parlat, els, els noms dels llocs. A l'Ajuntament aquest, com si abans del 79 no hi hagués res a Hospitalet. Van arribar ells i va començar l'hospitalet. Aquest és el problema. Llavors, els noms antics, ni un. Ho van arrasar. Ni un. Tot el que era història. Tot. Tot. Perquè allà al carrer de les Boles, per exemple, allà on venien les boles de, sí. de carbó. Ah! Hi havia una carboner, un carboner, venia doncs petroli, venia carbons de boles per d'això i venia carbó, carbó per... Eh? per mm-hmm. per, bueno, sí, sí, per, per, semi, no indústria, no sé com dir-ne. No, i també però, per, per, per casa, les boles. Per casa, sí, les boles, les boles és el que feia servir sí, per, per cuinar. Sí, sí, clar, per la cuina econòmica, sí. no? Exacte. Sí. No, el carbó era la cuina econòmica, em sembla, les boles i les boles eren per aquells, per aquells fogons que teníem, no, que els ventàvem, no? Aquells era amb carbó d'encina. Ah, era els, era, era els fogons que eren amb carbó sí. i les boles amb la cuina econòmica. Ah, veus, jo ho tenia les boles, al revés. Les boles, o el carbó jo és que era molt petita. Clar. Sí, sí. Diferents carbons. Diferents carbons. Sí. Mm -hmm. I després nosaltres teníem una estufa de petroli i també anàvem a comprar el petroli allà. Ah, al carrer de les boles. Al carrer de les boles, ah, que és el carrer Claret. Ara, Ah. li van canviar, I quan li van canviar el nom? No, no. O és nom, que mai no ha tingut, Si sempre no, ha tingut aquest... No sé, no sé si mai ha tingut algun altre nom, però nosaltres sempre era el que clar, de les bola. Clar sí, sí, sí. però jo, bueno, havia moltes, moltes tendes d'aquest tipus. Sí, altra, també, aquí vaig a tocar a Martí Julià, em sembla, sí, no? Tocant, sí, quasi xafla mm, desemparats, sí. allà sí, hi havia una sí, que anava. Hi havia una altra, també. clar, nosaltres com que vivíem al, a la plaça Espanyola era aquella. Sí, sí, ara, ara he venit de Bernal, perquè normalment en verano voy a... Que a vegades també et penses que el que la teva família li dona nom a una cosa és el genèric i a lo millor només li dèiem nosaltres nosaltres. Saps el que vull dir-te, ja, també? Que <laughs> ha quedat a casa. Que ja ha quedat a casa. Bueno, però sí, així també està sí. la història dels llocs, no? Sí. Amb els noms que cadascú li dona sí, i amb sí, sí. la manera que ens apropiem. Sí. Ara, el del Camp de la Llum, sí, eh, que li deia tothom, el Camp de la Llum. On era? El que ara és l'ambulatori, l'escola del costat uh -huh. de l'ambulatori i el que és ara el, el parc de la Torrassa. Sí. Perquè per allà passava, o sigui, com que hi ha la FEXA, d'allà sortien els cables d'alta tensió clar. i clar, com que allò era camp, anàvem, la meva àvia vivia al costat i amb un, i amb un nano de l'escala sortíem a jugar allà al Camp de la Llum. Clar. Ostres, no sabia que es deia així, que bonic. Sí, sí, Bueno, la gent, clar, era el camp, era, ja passava llum, doncs la cambra de llum. Sí, sí, sí, clar. No. Al millor abans que passés llum tindria un altre nom, no? No. Però en aquell moment, clar, eh, llavors en deien així el camp de la llum. Jolín. Sí. Bueno, Sí. sí, sí, Ahí verás que hay mucha historia, mucha, mucha investigación. Yo he entrado muchas veces y me gusta. Muy bien. Pero ¿no? Eh, sí, yo sí. <laughs> Pero veniros a verme, veniros a verme. <laughs> Ya. Mira, Ho he dit tantes al que no Un Bueno, pues Moltes Joan de cooperativa i per totes les investigacions que no, no són fàcils no? son són pues bueno. el está ahí en la, la, en la, la cel la tecla tecla Està allà al centre d'estudis, sí, sí. centre d'estudis. Sí, de tota la vida. El dimarts, eh? Manuel. Pues Vendré con coche porque quiero tener una cosa que tengo que... Adéu. Vale, adéu. No, no, eh, a lo mejor, eh, pero sí que es algo que... Grandioso. sí, son tres tomos que me regalaron y es de toda la, historia de Fexa, de la canadiense y todo esto. Y he estado, lo que pasa es que me duele los ojos ya de mirar, porque estoy mirando <laughs> a ver si salen documentos, escritos, eh, escrituras, y quiero mirar a ver si sale algo del transformador de la terraza. Ajá, ¿Eh? De todo el campo de la luz, todos estos terrenos. Però en realidad, encara se diu de Sants. Sí, sí, sí. Es eh. que... El seu nom, el seu es que, nom és... sí? és... No pertenecía siempre a Hospitalet, pertenecía a Hostafrans. Ja. Ah, eh? O sea, el, es diu, eh, el nom tècnic no me'n recordo, de la FEXA de Sants, central de... de... Ja, ja, ja. Uh, era transformador elèctric de, de Sants. De Sants. Perquè venia d'allà. Sí, sí, sí, i encara ara, I quan de... truques per telèfon i dius que no tens llum... Has de dir de... De la subcentral, això, subcentral la subcentral de Sants. De Sants. Sí. Mm. Abans bueno, arriba, en la parte que da casi a la calle, habían unos surtidores de agua que era el que refrigeraba todos los transformadores. Mm, en lugar de con aceite, se refrigeraban con agua. Y pasaban el agua caliente, salía, se vaporizaba arriba, se enfriaba, iba a parar a, la piscina. De la piscina le pasaban también por unos, unos hilos que se acababan de enfriar. y de allá lo mandaban a... El corriente, como a vivía al lado. Sí, ¿eh? sí, sí. Claro, <laughs> no, no, no, no habían fet fechories de nano. <laughs> Que és, és lo que toca Hombre, quan un és un nano. claro. Cuando hi las les tres cases, que han tirado a la fa que allá va ser un crimen, sí. allà vivien tres enginyers de la central, ah. las familias. Ah, I jo vaig ser eh, molt amic d'un... Bueno, que encara ho vaig veure fa poc, fa, fa uns anys, allà a les Tres Ximenees, a de les Tres Ximenees, ah. <laughs> ja. me'l vaig trobar. Mm. I és el que va fer, eh, entre elles, el centre logístic del carrer Tarragona tocant Aragó, que està tot ah, soterrat, sí, sí, que és on sí, es controla sí. quasi tot el... Sí. I allà sota hi ha estat també. I, I vivien aquí. I escolta'm, hi vivia un altre matrimoni que va caure en ferro, estaven els fills jugant i va matar un, un nano. Un nano. Sí. Dels Pues allà, sí, no es posen per tot arreu. Diem ara que els nens són, són que va. No, nosaltres érem diabòlics. Ui, no, no, no. Entre altres coses perquè no teníeu a tant entreteniment. És que vivies al carrer. Les coses al davant d'una tele i al carrer. Llavors no podien fer... Hi havia unes escales que baixaven cap a la fàbrica, que eh, davant mateix de la porta. Doncs un dia, com que n'hi havia un que ens tenia mig quadrats, li van posar boles de coixinet, ai, de boles de canita a l'escala. Mare meva. Pobroma. Los dientes de alguien por ahí. <laughs> Això li dius ara i et denuncien i et... Bueno, No, no, pensàvem, pensàvem no que sé l'havien matat, eh? O sigui, després sí, van sí. agafar una por impressionant. Clar. Però l'emparrada d'aquells que no pensen. Ens tiràvem de la casa de la Torrassa dels Rots, Sí. amb unes palmeres que hi havia a baix, ens agafàvem de les fulles de les palmeres i es tiraven a baix. Llavors anàvem a parar a la via. Per Sí, què? clar. Perquè havíem fet una gambarrada a dalt Llavors veníem per, per sortíeu, no? veníem per la ronda de Torrassa i... Però vosaltres no, no, no, no ho eh? Jo me'n recordo, jo me'n recordo per, per la plec de, de, de Bellvitge, anar caminant ja. per la via del tren des de, des de casa fins a Bellvitge, eh? des de la, bueno, des de la, jo, per la via del tren. Claro. Jo anava amb, el, amb la iglesia de Sant Isidre, ah, sí. que jo ballava ballet, ah, sí. eh? i anàvem de, de plec a, a Bellvitge. Sí, a Bellvitge. Bueno, jo quan venies amb el tren i passaves per aquí, per, per la Torrassa, que el tren parava perquè havia sí, perquè hi havia la... Ah, venia la Mar de Bé, baixaves allà i, i ja, ja estaves, ja estaves a casa. A casa. Clar. Bueno, I quan les travernes... I quan les travernes tiraven, tiraven els De, de, a, la, a la curva, que fa la just on sí, el pont. que havia de frenar el, el, tren i tiraven els fardells a la curva i allà els esperaven tots els que havien de recollir els fardells. Llavors sempre es deixaven algun sac. El tren que venia de eh? València. El tren que venia de València. Que venia carregat amb paquets, amb com no es podia entrar perquè havien burots a, a, a l'entrada de Barcelona. Sí, sí, de Barcelona, doncs abans d'entrar els burots, ja, ho, ja ho tiraven. Ho feien a la curva perquè com que havia de frenar... A baix estava gent esperant, familiars o sí. que fos, a vegades eh? els fills, nanes ben petits, ja estaven allà nanos ben petits estaven allà recollint sí. els paquets. Sí. Jo em baixava la bolseta, que això, estrapar-lo al mercat de Collblanc. Ah, que sí. és la ah. veïna, jo anava a buscar. I al carrer Mas, I per què no el carrer Mas, és el camí que va fer la gent per no passar pels borots de Collblanc. Ah. Perquè la sortida de, de Sants cap a, cap a bueno, la carretera de Madrid, clar, allò, clar, la carretera, clar, sí, sí. Clar, era, i allà a Collblanc, el que ara és la, el, cine, el cine aquell Continental, continental sí, allà diu que, em sembla que era allà, no? Allà, que hi havia sí, sí, I aquí allà. també. A la, a la... Aquí a la Riera sí, aquí Blanca, la Riera Blanca, Blanca també. Burots. I llavors, perquè la gent no passava pels burots i s'hi portava, perquè la meva tieta vivia aquí a Sants sí. i venia a veure sa mare, a la, a, Clar. i llavors venia per la carretera, perquè llavors tot això eren camps, venia per la carretera, llavors pujava pel carrer Mas per no haver de passar pels burots, I perquè si portava alguna cosa, que ella criava gallines a casa i portava una gallina una a sa mare, per no pagar passaven pel carrer Mas. Sí. Jo ja dic, baixava a Bordeta, sí, sí. i mm. llavors pujava clar. pel carrer ah, de la Torrassa cap a Montblanc. Clar, clar. Las rutas alternativas. Eso da para otra. O sea, allá, para allá ahora del narcotráfico, esto está, ya está inventado. Yo tenía 12, 12 años o 13. Ah, con 9 años. No, bueno, no pero. No, pero ahora que te explican. Ayer sobra. Sí. Me iba a coger el noticiero universal y me iba a vender periódicos con mi madre a paseo de gracia. Y con 14 años em, me busqué trabajo y empecé a trabajar. Claro. Ay, Dios, eso de qué hablas, no, sí, sí. La meva mare explicava, treballava aquí a Tecla Sala, i ben petita, no sé, tindria 6 o 7 anyets, anava. Sí. I tenien que, que tot eren camps, a no sé quina hora de la matinada. Anaven. Tenia una posa, juntaven tres o quatre amiguetes per no anar sola. Clar. I, te, I des d'aquí, de la Torrassa, fins a Tecla Sala, tot eren camps. Sí, sí. I era petita, que li posaven, explicava, que li posaven una, un, un, un tamboret, sí, un tamboret per no posar arribava. sobre, perquè Clar, no arribava la màquina. Per què? Perquè eren petites, tenien, tenien les manetes petites per manegar els Clar, fils. El fil, el fil, fil prim mm, el feien millor que unes manes grans. Mm. Clar, clar. Eren, però ben petites. Com si s'està fent a l'Índia ara actualment. Sí, exactament. no parlant de coses... No, no, no. Muy lejana. Sí, aquí, sí, aquí ha passat. La meva àvia va començar amb una tèxtil també als 9 anys, també amb un talet. Sí, sí. La meva mare ho explicava. Bueno. sí. Bueno. Doncs ja tenim idees per les properes rutes. Bueno, <laughs> no veiem doncs molt a les cames. Doncs molt bé, moltes no, gràcies per tot. A vosaltres. Quan feu una altra ruta ja... Estamos en contacto. Ahí Que vagi molt bé. I nos vemos, sí. Molt bé. Molt bé. Adéu. Vale. Adéu. Adéu.